prvej línii. Prvej línii. Tak, príjemný dobrý večer, vážení poslucháči pri počúvaní relácie v prvej línii. Ja z tejto chvíli víta Boris Koroni. Hneď prejdem k veci, nebudem sa dlho motať okolo nejakého úvodu. Hneď prejdem k tomu, že iste si mnohí spomeniete, že začiatkom tohto mesiaca, myslím, že to bolo 4. júna, sme vám priniesli, ako sa teda neskôr ukázalo na moje veľké potešenie, v podstate prvú časť, nebola to jednotná relácia, ale potom sa neskôr ukázalo, že to bola len prvá časť témy, ktorá sa, a čo ma teší, tešila naozaj veľkému poslucháčskému záujmu. Ja som potom dostal množstvo mailov od poslucháčov, ktorí ste ma žiadali, aby som hostia opätovne dotiahol do rádia, pretože vás tá úvodná časť zaujala tej prvej časti, ktorú sme teda vysielali začiatkom tohto mesiaca, sme dali názov Bolestná pravda o vojne v bývalej Juhoslávii. No a my sme sa vlastne venovali vojenskému konfliktu, respektíve, aby som bol presný, vojenským konfliktom, e, ktoré sa týkali Balkánu, ale v takom širšom kontexte. E, keď len tak v rýchlosti zhodnotím ten, alebo prejdem takým tým najdôležitejšími vecami tej minulej relácie, tak e, my sme sa vlastne zamerali v prvom ráde na vysvetlenie toho, že vojna v bývalej Jugoslávii e, to nie je zďaleka len vojna alebo konflikt v Kosove, ako to neraz vníma slovenský poslucháč, ale že za týmto pojmom sa skrýva hneď niekoľko vojenských konfliktov. Len pre také preopakovanie hovoríme o vojnách, ktoré postupne v roku 91, teda 1991 zachvátili Slovinsko, tam bojovali Slovinci proti juhoslovanskej armáde, neskôr teda proti Srbom. V roku 1991 až 95 to bola vojna v Chorvátsku, v ktorej zase bojovali Chorváti proti juhoslovanskej armáde a neskôr proti Srbom. No a súbežne s týmto konfliktom v rokoch 92 až 95 to bola vojna v Bosne a Hercegovine, kde to bolo mimoriadne zamotané, pretože tam postupne sa menili tie bojujúce zostavy. Až potom, v 98. až 99. prišla na rad už spomínaná vojna alebo teda konflikt v Kosove a v 2001 Eh, vojna v Macedónsku. My sme eh, v tej prvej relácii hovorili hlavne o historických, nacionálnych, hospodárskych a v konečnom dôsledku aj geopolitických dôvodoch, ktoré vlastne boli takým akoby spúšťačom všetkých týchto konfliktov. Z časti, ale naozaj len tak veľmi okrajovo sme sa v relácii dotkli aj samotného konfliktu v Kosove Eh, tam sme hovorili ale len naozaj tak z časti o tej úvodnej fáze celého tohto konfliktu, že čo ho vlastne spôsobila. Ešte to, k tomu sa dnes vrátime. No a práve v tej dnešnej druhej časti tejto našej relácie by sme sa radi pozreli hlbšie na vojnu z rokov 98 až 99, aj keď možno to slovíčko vojna je veľmi ošemetné. 98 až 99. To je teda ten konflikt v Kosove, ktorý mnohí Slováci, poslucháči vnímajú ako teda vojnu v bývalej Jugoslávii. To je práve konflikt, ktorý sa e, týka Kosova. No a ja sa opäť budem e, o tejto téme zhovárať s pánom, s ktorým som riešil aj tú prvú úvodnú časť našej relácie. Je to e, pán plukovník vo výslužbe. Pavol Marko je to vojenský, bývalý vojenský vyslanec Slovenskej republike v Srbsku a bývalý prezident Únie vojnových veteránov a špion, ako sme sa dozvedeli, bývalý. Dobrý večer vám prajeme. Dobrý večer prajem všetkým posluchačom. Tak, e, dobrý večer. Spolu s mojim dnešným hostom vám samozrejme prajem ešte raz aj ja, Boris Koroni. Ja verím, že tak ako v minulej relácii, že tak aj dnes sa opäť do tohto nášho rozhovoru zapojíte aj vy. E, niektorí ste tak už aj urobili a ja tie vaše maily, ktoré ste nám ešte, e, ešte poslali medzi týmito dvoma reláciami, aj hneď prečítam. Mám tam nejaké dva ešte nevyriešené maily, takže k tým sa dostaneme hneď v úvode, lebo vlastne ešte reagujú na to, čo bolo hovorené v tej minulej relácii, takže skôr ako sa dostaneme ku téme Kosovo, tak prečítam ešte ešte tieto maily. Ja teda chcem len povedať, že budem veľmi rád, ak sa naozaj do dnešnej relácie, tak ako v tej minulej, minulej zapojíte, či už telefonicky na číslo 048 381 0101 alebo mailovo na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Tam nám už vlastne v tejto chvíli môžete písať svoje otázky alebo názory. No, e, pán Marko, prejdem na tie maily. Dva tu mám ešte, ktoré vlastne sa týkajú tej predošlej e, relácie. Prvý nám prišiel od Emy, poslucháčky, ktorá píše Dobrý deň, som stála poslucháčka Slobodného vysielača. S veľkým záujmom som počúvala reláciu o vojne v bývalej Jugoslávii. Predovšetkým preto, že vyše 35 rokov žijem v partnerskom zväzku s bosnianským moslimom. Zažila som s ním začiatok, priebeh aj koniec vojny. Vojnové zločiny, ktoré srbskí četníci páchali na bosnianskom moslimskom národe, sú pre nášho bežného občana nepredstaviteľné. Môj partner stratil vo vojne troch súrodencov a oca. Napriek všetkému nehádže všetkých Srbov do jedného vreca, dokonca má medzi nimi pár priateľov. S napätím sme očakávali odsúdenie Karadžiča ako aj Šešela. Pre mňa osobne sú Srby veľmi nacionalistický národ. Aj dnes vo Federatívnej republike Bosna a Hercegovina vysia na srbských domoch srbské zástavy. Čo asi nimi dávajú najavo? A keď už môj názor je podmienený rodinnými vzťahmi, stačí ísť do Kovačica a spýtať sa tamojších Slovákov, ako sa k ním priateľsky Srby správajú, v úvodzovkách priateľsky. Pán Pavol Marko má určite svoje skúsenosti, ale nepresvedčil ma ako odborník na vojnu v Jugoslávii ani ako odborník na dejiny tohto balkánskeho územia. Bohužiaľ aj prostredníctvom vášho vysielača sú podávané len jednostranné informácie. Kvibono, Eh, som veľmi sklamaná, lebo pravda v tomto prípade je potlačená inou vašou pravdou. Napriek tomu vám želám všetko dobré s pozdravom Ema. Tak, domov no, by sa patrila nejaká reakcia na tento jej mail, kde teda napísala, že, alebo teda napísala, uviedla, že to bolo také dosť jednostranné z vašej strany a naznačuje, že teda smerom k sebom veľmi pozitívne ste zastávali a že to tak celkom nie je pravda. No, ďakujem veľmi pekne. Ja by som, najprv by som trošku niektoré korektúry urobil lebo prvá relácia bola 4. apríla. Apríl, a ja už, som, ja už neviem, že ja s týmito dátumami. Áno, tie dátumy, tie, tie, mi nám, nejdu. Tie nám tu lietajú nejak. <laughs> E, to je strašné. druhá taká poznámka ešte predtým, než sa budem venovať tomu mailu, tak e, ani som si neuvedomil, že až toľko prívlastkov je, je možné na, na, k môjmu menu priradiť, tie, ktoré ste tu použili, takže... Ale to platí, hádam všetko. Platí to všetko, no, samozrejme. <laughs> No, tak aspoň, no, poďme teraz k tomu mailu. No, ja veľmi pekne ďakujem za tento mail, pretože e, považujem tému, ktorú rozoberáme, alebo už minule sme rozoberali a dneska budeme pokračovať naozaj za veľmi senzitívnu a obzvlášť pokiaľ sa týka ľudí priamo z daného regiónu. A práve preto som vďačný za takéto názory, pretože e, samozrejme e, ľudia môžu mať pod prízmou toho, v akom prostredí sa nachádzajú, kde danú situáciu zažívajú, s akými ľuďmi, prípadne aké majú ďalšie zdroje k tomu, aby si mohli vytvoriť názor, tak samozrejme si ten názor môžu vytvoriť rôzny. E, v konflikte e, juhoslovanskej vojny alebo rozpadu bývalej Juhoslávie je veľmi ťažko hľadať objektivitu a tak, ako sa o ňu pokúšam ja, tak by sa mali o ňu pokúšať predovšetkým tí, ktorí prezentujú aj iné názory. Predovšetkým mám na mysli e, štátnych predstaviteľov svetových mocností. E, a vo svojej podstate, keby sme si teraz jednotlivé, mohli by sme sa jednotlivými zaoberať, tak e, keby to bolo zo strany Ameriky alebo západnej Európy, tak určite by to bolo protisrbské. Keby to bolo z druhej strany, zase by to bolo opačne. Mm. Takže objektivitu naozaj bude veľmi zložité hľadať. Ja som e, zažíval, 5 rokov som prežíval na Balkáne, už som to tu hovoril, že mám mnoho priateľov aj medzi Srbmi, aj medzi Chorvátmi, aj medzi moslimami. Dodneska s nimi udržujem vzťahy, dodneska s nimi komunikujeme o tejto tragickej udalosti, ktorá postihla priestor bývalej Jugoslávie. A E, samozrejme, že vždy sa stretneme aj s tým, že je e, nesúhlasný postoj k niektorým názorom, ktoré vyslovím buď ja, alebo zase je vyslovený z druhej strany. Ale to je dobré, lebo len e, vďaka konfrontácii je možné hľadať určité e, percento pravdivosti tvrdenia, ktoré je na jednej alebo na druhej strane. A samozrejme musí byť na to aj dobrá vôľa. Ja si neuzurpujem právo, že všetko, čo poviem, musí byť presne tak, ako to vidím ja. Uh-huh. A práve preto som vďačný za takýto názor. Ale zaujala ma tam jedna taká vec v tom maili, že Srby majú na svojich domoch zástavy. Nuž každý, kto sa prejde Bosnou a Hercegovinou, ale nielen Bosnou a Hercegovinou, každý, kto sa prejde Chorvátskom, tak v niektorých oblastiach viac, v niektorých menej, tak všade vidí vysieť chorvátske zástavy. Áno. A predovšetkým e, je to možné vidieť v Bosne-Hercegovine v oblastiach, ktoré tvoria rozhraničenie jednotlivých etník. Teda tam, kde je rozhraničenie etnika chorvátskeho s moslimským alebo etnika chorvátskeho... Rozhraničenie myslíte, kde žijú spolu na Áno, mieste? Áno, oni tieto... žijú vlastne... Federácia Bosny a Hercegoviny je štát, alebo teda Bosna a Hercegovina je štát, ktorý je zložený z dvoch etnít. E, jedna je Federácia Bosna a Hercegovina a druhá je Republika Srbská. A vlastne percentuálne to predstavuje asi 49% územia je Republika Srbská a to zostávajúce je Federácia Bosny a Hercegoviny. Na území Federácie Bosny a Hercegoviny žijú e, predovšetkým Chorváti a, a muslimovia, veľmi malé percento Srbov a v Republike Srbskej takmer výlučne je etnikum srbské. Takže práve na, na tomto rozhraničení, e, ktoré by sa dalo aj, aj opísať, ale v podstate je to severná časť e, Bosny a Hercegoviny a potom východná časť Bosny a Hercegoviny e, vlastne od Bihača po Brčko a potom od Brčka dole až, až k moru. Východná časť, to je republika Srbská. A e, v Sarajeve to siaha v podstate až, až po mesto Sarajevo, kde samotné mesto Sarajevo je rozdelené na dve hlavné časti. A to je Sarajevo ako také a potom je tzv. istočno novo Sarajevo, čiže východné nové Sarajevo. Uh-huh. A toto vzniklo vlastne počas vojny, keď Srby z mesta Sarajeva, utekali pred Chorvátmi a moslimami práve do tohto východného Nového Sarajeva a tam si vytvorili svoju vlastnú enklávu. Uh-huh. Takže e, tie prejavy ako tej, tej nacionálnosti alebo príslušnosti, príslušnosti k národu sa dajú vidieť aj u Chorvátov. Nie už tak u muslimov, ale tam je to zase identifikovateľné úplne niečím iným a síce mešitami a minaretmi. Uh-huh. To je úplne zretelné, že proste keď prídete do Bosny Hercegoviny a uvidíte minaret, tak je jasné, že proste tam žije moslimská menšina, respektíve moslimské obyvateľstvo. Uh-huh. A samozrejme, že sú zmiešané oblasti, že môžete napríklad v Sarajeve môžete vidieť vedľa seba mešitu, e, pravoslávnu e, katedrálu a katolickú katedrálu ale Sarajevo bolo už dávno predtým známe ako multietnické mesto. A takýchto lokalít v Bosne a Hercegovine dneska je veľmi málo. Vojna v Jugoslavii vlastne spôsobila to, že boli vytvorené etnicky čisté územia. Mm. A to isté vlastne sa stalo aj v Chorvátsku, kde e, ešte pred vojnou za bývalej Jugoslavie vo vojne sa to už úplne jasne e, rozdelilo, existovala tzv. srbská krajina. Srbská krajina pozostávala z takých dvoch hlavných dielov, ktoré sa rozprestierali od mesta Knin, čo je severne od, od Splitu, e, a cez Plitvické jazera až po Karlovac. To bolo také hlavné územie, kde žila srbská enklava. A potom e, druhá časť srbskej krajiny bola e, východné Slavonsko a Sriem. Eh, to bola oblasť predovšetkým okolo Vukovaru, Osiek, ale aj mesto Daruvar, Lipik a eh, hlavne Pakrac. Uh-huh. Pakrac je mesto medzi Daruvarom a Lipikom, kde Daruvar je mesto, ktoré je osídlené predovšetkým českou menšinou. Lipik je zase chorvátske mesto. Lipik je známe kúpeľné mesto ešte z doby Marie Terézie, veľmi známe kúpele a veľmi dobré kúpele to boli pred vojnou. A Pakrac je práve medzi nimi a Pakrac bolo čiste srbské mesto. Uh-huh. Hej, takže takýmto spôsobom boli tie jednotlivé etnika premiešané a tá vojna spôsobila vlastne vyčistenie týchto priestorov. Dnes tam už nežije absolútne žiadna srbská. Ne, nedá sa povedať, no, že absolútne žiadna. Málo. Hej, e, samozrejme, po podpise mierových dohôd a potom po prijatí niektorej legislatívy, ku ktorej bolo či už Chorvátsko alebo aj Srbsko prinútené medzinárodným spoločenstvom, bolo možné tým, ktorí boli e, odídenci, e, bolo možné sa vrátiť. Ale Srbi, ktorí žili v srbskej krajine, určite nemali takýto, takúto ambíciu, pretože vedeli, že tam nebudú mať perspektívu. Mhm. Niektorí sa vrátili, ale bolo ich veľmi málo. Uh-huh. Hej, takže toto sú naozaj veľmi citlivé otázky. Ja by som sa nerád prikláňal na jednu, druhú alebo tretiu stranu, pretože v tej vojne pachali zverstva všetci. A oni to o sebe vedia. Mhm. Teraz by sme sa mohli e, začať rozprávať o tom, kto to všetko začal. Hej. Lebo z pravidla, keď niečo zle dopadne, tak sa hľadá výnik ten, kto niečo začne. Ale aj tu treba povedať, že e, na každom mieste začal niekto iný. To je prirodzené. Keď takýmto spôsobom bolo to obyvateľstvo premiešané a keď sa v jednej oblasti dozvedeli, že tam Srby bijú Chorvátov, no tak tuto Chorváti sa pustili do Srbov. Ako, ako na oplátku. Hej. Hej? Takže to je úplne prirodzené logické správanie sa. Proste to je taká, e, taká spolupatričnosť tých jednotlivých etnit alebo tých národov, ktoré tam žili v tomto zmiešanom priestore. A samozrejme ja odsudzujem všetky zverstva a zločiny, ktoré boli napáchané v tejto vojne. Veľmi otázne je e, problém Srebrenice, ktorý bol charakterizovaný ako pokus o genocídu Medzinárodným súdnym dvorom. Nebol charakterizovaný ako genocída, uh-huh. ako pokus o genocídu, čo je e, v právnom posudzovaní veľký rozdiel ale e, samotný ten priebeh a, a dôsledky a obete ešte dodnes nie sú úplne vyjasnené, Hej, vzbudzu, že, vzbudzu že, to že mnohé ako to je. otázniky. Áno, vzbudzuje to mnohé otázniky. Ale tak k tým vlajkám teda, že keď to zhrnieme, že nie je to tak, že by len Srby mali pred domami e, vlajky, ale že majú aj Chorváti aj, aj, a, a, že, že jednoducho skrátka a dobre, že vidieť tam presne to, čo ste hovorili aj v minulej relácii, že tá vojna sa neskončila. Áno. E, že tý, v tých ľuďoch to stále je a dávajú to najavo nejakým spôsobom tú svoju príslušnosť k národu. A tá sa to prejavuje okrem iného napríklad aj v tom, že si tú vlajku tam dajú, že aby bolo jasné, že ja som Srb, ja som Chorvát, alebo teda cez tie minaret, ja som moslim. Že takto to tam... Ak by sme chceli byť objektívni, tak e, tieto veci jednoducho nemôžeme prehliadať. Je pravda, že srbskú vlajku môžete vidieť na miesta, kde na Slovensku slovenskú vlajku neuvidíte. Na kostoloch. Áno? Áno. Na e, kostoloch? Takže, viete len, že tu treba povedať ešte ďalšiu vec, ktorá s tým veľmi úzko súvisí a my sme už o nej hovorili. E, keď chceme byť teda maximálne objektívni a ja sa to vždycky snažím, e, Srbom E, nemôžu odpustiť, či už sú to národy, ktoré žijú priamo tam s nimi, na Balkáne, alebo aj iné e, štáty sveta, a predovšetkým niektoré mocnosti, že Srbi vlastne zo všetkých vojen vyšli výťazne. Ste hovorili, hej, minulé rádzi. A tým pádom, keď e, skončí nejaká vojna, tak víťaz vlastne diktuje podmienky, ako bude ďalej existovať e, ten štát, v akom usporiadaní, ako budú fungovať jednotlivé národy, ktoré tam žijú a tak ďalej. Tak ďalej. Takže z tohto pohľadu e, to môže tak pripadať, že Srbi sú takí akože dominantní, že chcú byť dominantní, že chcú vyčnievať nad ostatnými, že chcú byť akože lepší ako ostatní. Ale nepopieram, že to môže v nich byť spôsobené aj, aj týmto. Ale čo sa týka vojny, v Jugoslávii, tak už sme to tu hovorili, ja som to už povedal, že, aby ste to teraz naznačili, že vojna v Jugoslávii sa neskončila klasicky. Vojna v Jugoslávii bola násilne prerušená alebo ukončená mm. e, vlastne z prinútenia e, svetových mocností a medzinárodného spoločenstva. A tým pádom je situácia, e, predovšetkým v Bosne a Hercegovine je to vidieť veľmi markantne, že tá vojna nemá výťaza, nemá porazeného, ale pritom každý sa považuje za víťaza a každý toho druhého, tretieho považuje za porazeného. Mm. A toto tam bude pretrvávať ešte, si myslím, veľmi dlhú dobu. Inými slovami, keby vznikla nejaká iskra, tak to tam vybuchne znova. Inými slovami, áno, e, ja dodneska udržujem kontakty mhm. e, s tými ľuďmi, ako som už hovoril, a môžem vám podať jeden príklad. Zo Sarajeva mladí ľudia, Ehm, mladí ľudia veľmi často chodia sa zabaviť, predovšetkým v piatok alebo v sobotu na diskotéky. A môžem vám povedať, že z východného Sarajeva v piatok a v sobotu do mesta Sarajevo mladý človek nepôjde. Práve z toho dôvodu, pretože sú to Srbí a jednoducho sa obávajú, a to je reálna obava, a bolo množstvo takých prípadov, že proste boli napadnutí. Uh-huh. Mhm. A opačne platí to isté. Čiže je tam zase tá reciprocita. E, tým chcem teda, povedať... Keď mi vy niečo spravíte, ja vám to potom inde vrátim. Tým chcem Rozumiem. povedať jednu vážnu vec. Teraz hovoríme o mladej generácii, o študentoch. Mm. To sú ľudia, ktorí tú vojnu nezažili. Ale napriek tomu, to ale napriek tomu v nich to je. Mm. Takže rozumiete, nebude stačiť jedna generácia na to, aby sa tieto problémy nejakým spôsobom prirodzene prežili. Mm. Pokiaľ tomu nepomôže osveta a politika, tak eh, aj ďalšia generácia v tomto bude žiť a to nie je dobré. Dobre, poďme na ten ďalší mail, lebo tam je viacero otázok. To sú tie dva. Z tých dvoch teda dáme ten druhý, ktorý sa ešte týka predošlej relácii. E, píše nám Martin z Bratislavy, že teda so záujmom som si vypočul vašu prvú reláciu a keďže mi sedela s informáciami od kolegu pochádzajúceho z Vojvodiny, tak som ju odporúčil aj jemu on si ju vypočul, tú reláciu, ten kolega z Vojvodiny, eh, ale má nejaké výhrady k nej. Tak prvá výhrada. To veľké Albánsko, ktoré ste v minulej relácii spomínali, sa mu ani trochu nezdá. Kedy malo existovať? Môžete o tom povedať viac? Áno, Veľké Albánsko, eh, ten pojem ako taký existuje, dá sa nájsť v literatúre odbornej, historickej. Eh, to skutočne existovalo, bol to vlastne výplod, výplod Osmanskej ríše, kedy albánske obyvateľstvo E, pristúpilo na, na islam, na moslimskú vieru a e, v podstate dá sa povedať, že ešte v 18. storočí neviem, či to siahalo aj do 19. storočia, ale v 18. storočí určite sa začalo vytvárať Veľké Albánsko, ktoré predstavovalo vlastne súčasné Albánsko, a západnú časť Macedónska a južnú časť Srbska E, súčasné Kosovo. Ale nie len Kosovo, ale ešte aj ďalšiu oblasť. E, Kosovo je známe u nás ako Kosovo, ale Kosovo predstavujú dve oblasti, ktoré sa volajú Kosovo a Metochia, ale tieto oblasti e, nezahrnajú celé územie Kosova. Je to časť Kosova, je pravda, že je to väčšia časť Kosova a, a plynule na, na tieto dve oblasti nadvezuje tretia oblasť, Sanžak. Všetky tieto oblasti ktorá je ďalej na, na západ. Všetky tieto tri oblasti vlastne predstavujú takú kumuláciu moslimského obyvateľstva, respektíve albánskeho obyvateľstva. Mm. No a vlastne e, v 16. storočí prvýkrát Srbi získali e, vlastný štát. Potom tam existovali, ale E, počas e, vojen Osman, alebo počas, počas ťažení Osmanskej ríše na, na západ, tak e, bolo určité obdobie, kedy boli podmanení Osmanskej ríši. Jediný štát, ktorý pretrval, bolo Čiernohorské kráľovstvo. Čierna hora. Uh-huh. Ale to bolo veľmi malé územie, je to naozaj veľmi komplikované, veľmi dlho by sme tu o tom rozprávali, ale je to historický fakt, dá sa to nás v literatúre, že skutočne Veľké Albánsko existovalo. Mm. Dobre, druhá otázka sa týka e, Kosovoho pola, Kosové pole. Ano. E, keď ste spomínali v minulé relácii, to si spomeniete, že teda Kosovo je kolískou srbského národa, že to bolo jeho územie vždy, tak píše posluchať, že tu bola nepresnosť, lebo že Srby tu prehrali a znamenalo to vstup Turkov do Srbska. Áno, prehrali na Kosovom poli a v tej súvislosti súvislosti sme hovorili aj o čeli kuli e, v Niši. To, je ten, ten chrám vystavaný to je, z lebiek. To, to, to je pamätník, to, to je taká mohyla postavená, postavená z lebiek. Hej, to je pamätník na túto udalosť, kedy vlastne Srby prehrali na tom Kosovom poli pod veľkou presilou. Pod veľkou presilou Turkov prehrali tú bitku a vlastne vtedy boli vytlačení z toho územia Turkami o ktoré potom neskôr museli mhm. znovu, znovu bojovať. bojovať. Uh, ďalšia vec, <clears throat> že rozprávanie o Miloševičovi, keď sme ho spomínali v minulej relácii, vyznelo teda tomu pánovi z Vojvodiny, ktorý to počúval dosť jednostranne, príliš pozitívne. Uh-huh. Viete povedať o Miloševičovi aj negatívne veci? No, Miloševič ako politik e, vyrastal ako dieťa Tita, bývalého, teda predchádzajúceho prezidenta juhoslovanského. A e, v podstate bol vytvorený systémom alebo, alebo režimom. E, Miloševič bol človek, ktorý bol veľmi inteligentný a veľmi adaptabilný, čo sa týka e, politiky. On vedel veľmi dobre rozpoznať, neviem, či to bolo jeho vlastnou zásluhou, alebo mal, alebo mal takých dobrých poradcov, veľmi dobre vedel rozpoznať, že čo obyvateľstvo osloví z hľadiska aktuálnej situácie, ktorú bolo treba riešiť. A Miloševič e, je treba objektívne priznať, že samozrejme mal nepriateľov medzi obyvateľstvom. Slovenská menšina e, nebola tá, ktorá by nejakým spôsobom Miloševiča vychvalovala do neba, mhm. ale Ehm, Miloševič mal veľkú, veľkú podporu medzi obyvateľstvom, ktorá bola, dá sa povedať, na, na podobnom princípe, ako to bolo u nás za bývalého režimu, za socializmu, keď e, častokrát bolo aj tak umelo, umelo vytvárané, vytváraný dojem, že tá komunistická strana má, má podporu. Uh mhm. -huh. Ehm, Miloševič si toto uvedomoval. Mal k tomu aparát, samozrejme, ktorý mu to pomáhal nejakým spôsobom udržiavať tento stav, ale napriek tomu sa mu to teda nepodarilo, ale tie, príčiny sú niekde úplne inde. Nie, nie sú v tom, že by, že by toto zlyhalo. V tomto smere on ten aparát mal vytvorený tak, že e, aj po tom zadržaní, vlastne keď ho zadržali, Američania v Belehrade vrtulníkom, keď ho odviezli, tak boli veľké protesty proti tomu. A, a nebolo to tak, že by boli e, nejakým spôsobom umelo organizované. Ale zase treba vidieť, že prečo to tak bolo nebolo to tak, že by všetci úplne od srdca si želali to, že vráte na Miloševiča. Mm-hmm. Ale to bolo zase pod, to, pod dojmom toho bombardovania, ktoré sa tam uskutočnilo v tej dobe celý národ nenávidel Ameriku. Ďakujem pekne. Že hej, a, a, a celé to. A Miloševič bol stelesnením odporu pro, hm. proti tomuto. Hej? Samozrejme aj so, so svojím politickým aparátom. Takže e, to nemusí to vždycky vyjadrovať úplne presne hej, ten, ten vzťah k nemu aj zo strany vlastného obyvateľstva, ale navonok sa to proste takto prejavovalo. Uh-huh. Neviem, čo by sa dalo viacej k Miloševičovi stačí. povedať. Asi stačí, veď možno sa k nemu ešte dostaneme v dnešnej relácii. Už len ten posledný, tá posledná otázka, alebo skôr taká pripomienka od poslucháča Martina. Ešte také doplnenie k Četníkom. Na začiatku druhej svetovej vojny Četníkov podporovala Británia. Po zasadnutí veľmoci v roku 1943 v Teheráne sa im Británia zo dňa na deň otočila chrbtom a začala podporovať Tita a partizánov. Skrátka, Británia chcela mať na Balkáne vplyv a tak vždy kolaborovala s tými, ktorí boli aktuálne silnejší. Hm. To nie je celkom tak, že Británia podporovala četníkov, no podporovala ich, pretože Mihajlovič bol vysoký dôstojník E, monarchie. A Mihajlovič vlastne bol podporovaný azylovou vládou, ktorá bola vytvorená v Londýne. A z tohto dôvodu prirodzene, keďže neexistovala iná vojenská autorita, ktorá by vlastne sa dala považovať za vojenskú sílu, ktorá bude e, postavená e, proti Nemcom, tak alebo tedy proti Rakúsko-Uhorsku, tak prirodzene oni boli považovaní za regulárnu e, vojenskú silu, ktorá si zaslúži podporu, pretože to bolo v ich záujme, aby, aby oni tam vyhrali. Aby to, teda, aby to neboli Nemci, ktorí, ktorí vyhrajú. No lenže stalo sa to, že Mihajlovič hral nečistú hru. Hral falošnú hru on proste chcel tú podporu využiť e, pre splnenie určitých svojich vlastných cieľov. Mhm. Zatiaľ, zatiaľ čo to komunistické hnutie, ktoré vtedy bolo veľmi silné v Joslavi, do jeho čela sa postavil Tito, e, vlastne predstavovalo e, záujmy oveľa širšej skupiny obyvateľstva, toho proletariátu, tých robotníkov. A to bolo niečo, čo jednak bolo nebezpečné, pretože a po vojne sa to potom aj ukázalo, pretože tam bolo riziko, že sa Jugoslavia môže pridať e, k ruským bolševikom, alebo teda k Rusku, k Sovietskému zväzu. Ale e, Angličania to vedeli dobre uregulovať tým, že oni tam vyslali expertný tím k Titovi, ktorý mu pomáhal. No a potom všetko sa to po vojne vlastne e, skomplikovalo ešte tým, že Británia bola jediná veľmoc, ktorá e, Srbom pomohla v tej vojne a cestou teda Tita a tým vlastne skončila aj monarchia v Srbsku ako taká. Mhm. E, ďalej už nemala šancu monarchia pokračovať. Eh, ale to boli konec koncov výsledky druhej svetovej vojny, ktoré potom určili, že taký charakter eh, tá krajina nadobudla ďalej. To sme ho spomínali. V tej Toto sme spomínali, áno. No, prejdeme my ku Kosovu, ale keďže máme polhodinu úvodnú za sebou a to sme sa vlastne vyjadrili len k tým dvom mailom, dáme si hudobnú prestávku. Dnes som tak trošku robil uh, hudobného dramaturga z vás. Povedzte, <laughs> čo si budeme dnes hrať, lebo vy ste minule skonštatovali, teraz neviem, či to už bolo vo vysielaní, alebo až tedy, keď sa vypli mikrofóny, že teda vy by ste mi vedeli odporučiť nejakú nejakú dobrú hudbu. Tak čo si dáme? Čo ste vymysleli? No máme tam takú poruke, videl som, že tam máte tú cecu, tak Ceca tam da, dajme si cecu tam zatiaľ. To je taký, Čo to je taká populárna spevačka? Je to populárna srbská speváčka. E, existujú aj iní interpreti, ktorí možno charakterizovali viac tú bývalú Jugosláviu, ale nepriniesol som si tie CD, ktoré... Ale som vám zabudol povedať, no. veď toto je moja chyba, tak možno ešte potom niečo vyberieme. Dobre, tak dáme si krátku dobrú prestávočku a po pesničke teda začneme tým, čo som už avizoval v úvode, že dnes teda pôjdeme bližšie sa pozrieť pohľad na samotný konflikt v Kosove, ktorému sme sa teda až tak veľmi hlboko v tej minulej relácii nevenovali. A teda sa pozrieme na dnes. Tak poďme na pesničku. vážení poslucháči, počuli, ako vyzerá te, populárna srbská hudba, asi predpokladám. Počkajte, to trošku stíšime, ja nám to nevezbí. Toto dnes Srby počúvajú, takúto hudbu? Mladí? Áno, samozrejme, počúvajú aj takúto hudbu. E, je to taký nový prvok v srbskej hudbe, ktorý prišiel po, hlavne teda po bombardovaní, kedy chceli ukázať, že aj oni vedia byť moderní Ne. Západný. Človek by očakával, že po bombardovaní americkým, americkom skôr budú mať tendenciu sa vrácať k nejakým tým tradičným svojim pesničkám a skôr oni chytili taký ten proamerický prvok do tých pesničiek, ale hovoríte, že teda chceli ukázať, že vedia byť svetoví napriek všetkému. Dobre, počúvate, vážení posluchači, dnes rozprávanie uh, vlastne už my sme začali minulou reláciou, ale dnes pokračujeme Eh, v rozprávaní pána plukovníka vo výslužbe Pavla Marka. Eh, viac toho nepoviem, že by ste nemali zase boli pocit, že vám dávam veľa tých prívlastkov. <laughs> Nie, tak pri tomto jednom ostaneme zatiaľ. Vy nám samozrejme môžete písať na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk tak ako to napríklad robila posluchačka Eva. Ja hneď prečítam jej mail, lebo sa mi to hodí ako také dobré premostenie k tomu, čo sme sa chceli dostať. Ona nám píše, že teda nepočúvala som minulú reláciu, tak ma to veľmi mrzí, ak ste sa tejto téme venovali, tak mi to odpustíte. Ale spomínate, že sa chcete dostať k téme Kosovo, tak prosím vás, mohli by ste mi v úvode vysvetliť, ako vôbec došlo k tomu, že sa v Kosove, ktoré bolo kolískou srbského národa, ako ste to dnes spomínali, objavila albánska menšina, kedy tam Albánci prišli a za akých okolností a na základe čoho to ma zaujíma najviac, si začala postupne vzrastajúca albánska menšina robiť nároky na Kosovo. No, dotkli sme sa tohto práve v minulej relácii, keď sme hovorili o začiatku toho konfliktu v Kosove, ale je to možno dobre naozaj trošku si to aj preopakovať, aj pre nás čo sme to počúvali predtým, aj pre poslucháčov, ktorí možno tú prvú reláciu nezachytili. A je to také dobré premostenie k téme, ktoré sa dnes ideme venovať. Tak poďme trošku sa venovať naozaj tomu, že na čo sa pýta poslucháčka, ako došlo k tomu, že teda kolísa, kolíska srbského národa Kosovo, zrazu sa tam objavila albánska menšina a navyše si začala počase robiť aj veľké nároky územné a, a iné. Tak ako k tomu vlastne došlo? No, nebolo to určite zrazu. Tá, to albánske etnikum sa tam e, objavovalo už e, stáročia aj, aj predtým. Hej, e, vždycky vo väčšej alebo menšej miere. Ale bolo to v úplne inej polohe. My sme už tu predtým hovorili, že existovalo aj e, Veľké Albánsko. E, ale myslím si, že nie je treba ísť až tak ďaleko, aby sme išli do 16., 17., 18. storočia, lebo tam sa vlastne všetky tie, tie pomery na Balkáne vytvárali. A stačí, keď sa vrátime vlastne až k druhej svetovej vojne, ktorá e, vytvorila určité pomery v Európe. A jedným z takých výsledkov bol aj vznik e, Jugoslávie, tak ako sme ju kedysi poznali naposledy Socialistická federatívna republika Jugoslávia. A Kosovo v rámci tohto štátu <clears throat> eh, figurovalo ako tzv. pokrajina alebo autonómna oblasť. U nás je to známe pod pojmom, pojmom autonómna oblasť. V tejto dobe po druhej svetovej vojne tu žilo, nežilo tam veľa obyvateľov. Tam to skutočne bola oblasť, ktorá bola E, dá sa povedať, vysídlená, veľmi sporadicky osídlená mhm. a e, osídlená na typický srbský spôsob. E, ešte do dneska Srbi, mnohí Srbi vyznávajú taký spôsob života nie vo veľkých komunitách, ale na takých samotách. Čiže takí samotári skôr, hej? Oni... Áno. A Takto to tam proste vypadalo a napriek tomu, že to nebolo veľmi osídlené po tej druhej svetovej vojne, tak prevažovalo srbské obyvateľstvo. Tí Albánci tam začali prichádzať, e, minule sme o tom hovorili, viac menej po e, vzniku revolúcie v Albánsku, keď utekali pred režimom a utekali do Srbska, kde im Tito poskytol priestor na to, aby sa tam mohli usúdiť. Áno, poskytol. poskytol im azyl, e, dali im miesta, kde si mohli, im pôdu, mohli sa tam postaviť domy, založiť si rodiny. E, vznikli tam potom niektoré fabriky, tepelná elektráreň. E, Kosovo je bohaté na, na, na nerasty, predovšetkým na olovo. Takže vznikla tam fabrika na výrobu olova. Takže boli tam aj pracovné možnosti, ale predovšetkým tam ľudia žili z polnohospodárstva. Chovali dobytok a teda žili na takých samotách a dodneska je to tam možné vidieť, aj keď sú už Eh, komunity v mestách. Eh, Priština dneska je veľké moderné mesto a dá sa povedať, že už aj v tých 80 rokoch, aj v 90 rokoch, ja som Prištinu viackrát navštívil, boli tam naozaj napríklad aj veľmi pekné hotely, mm. ale eh, tá albánska mentalita bola viditeľná mne to niekedy pripadá až humorne, ale ne, nechcem povedať, že to bola albánska, lebo ja skôr hovorím, že balkánska mentalita. Krásny hotel, hej, vonku parkovisko, zaparkoval som, išiel som sa obytovať a pozrel som sa z okna, kde bol parčík e, s borovicami a tam všade lietali igelitové tašky, proste ten, ten neporiadok, e, ten tam bol všade príznačný na Kosove. A oni to, Srbi to veľmi radi pripisovali predovšetkým, akože to je mentalita albánska. Takže e, po tej druhej svetovej vojne, keď sa tam oni začali usádzať, albánska rodina sa je považovaná za rodinu len vtedy, keď je mnohopočetná. Konkrétne má mať 10 členov. E, takže takýmto spôsobom sa ten pomer obyvateľstva tam postupne menil, až e, to došlo do, do štádia, že vlastne to albánske obyvateľstvo v niektorých lokalitách bolo, bolo, väčšine. bolo väčšinou. A tým pádom aj rastli ich nároky zrazu? E, samozrejme, tým pádom rastli aj ich nároky, aj keď oni tam fyzicky mnohí, mnohí nežili, lebo väčšinou mladí muži odchádzali do zahraničia, uh-huh. predovšetkým do Švajčiarska, do Nemecka, kde chodili zarábať a na hraničných prechodoch ste to mohli vidieť vždycky v piatok a v nedelu. To boli strašné kolóny, mohli ste vidieť rakúske, nemecké, švajčiarske ešpezetky. Srbi ich volali šiptari. A to títo, je? Čo v preklade? Mm, Šip, no tak to, to, neviem to preložiť. Migranti. Ale to bolo, e, šiptari to bolo také označenie, že chodili za tou prácou proste uh-huh. do mhm. zahraničia a oni posielali peniaze tým rodinám na tom Kosove a oni z tých peňazí tam žili. Uh-huh. Lebo keď som aj prišiel na Kosovo a ja som tam muža pracovať nevidel. Všetci títo Albánci, pokiaľ to boli Albánci, v tých e, albánskych usadlostiach, kde žili, tak tam proste tí muži sedeli na priedomi, buď sám, alebo v nejakých skupinkách, fajčili a pozorovali, kto ide okolo. Hej. Ale ja som ich tam pracovať proste nevidel. Alebo boli maximálne pastieri. Ale bolo zaujímavé napríklad, že e, keď boli inde, tak oni boli veľmi pracovití. Lebo v Belehrade mali množstvo takých maličkých podnikov, kaviárne, pekárne, e, mesiárne, rýchlo občerstvenia a takéto. Albánci sú tým známi nielen v Srbsku, ale aj v iných krajinách Európy. Že doma sa im nechce robiť, ale inde, hej. No lebo vedia, že proste doma musia... Že tam zarobia, že no, Tie peniaze musia niekde zarobiť, aby tá rodina mohla prežiť. Uh-huh. No, to, čo sme spomínali, a to je aj, aj pre našu posluchačku a pre iných, uh, ktorí možno nezachytili ten predošlý diel, čo sme spomínali, že tak ako rástlo obyvateľstvo, albánske v tejto časti e, bývalého, teda bývalej Juhoslávy v Kosove, tak rastli aj ich nároky a hlavne teda, že sa začali objavovať nejaké násilné aktivity zo strany kosovských Albáncov. Zase pre také preopakovanie. O čo im išlo? Oni chceli uh, získať samostatnosť, e, akože mať samostatný štát, alebo im išlo o čo len, aby Srbov vyhnali? O čo išlo pri tých násilných aktivitách, ktoré teda sa začali zo strany albánskej menšiny množiť v Kosove počase? Tak tie incidenty boli na samom začiatku, keď sa to všetko začalo nejakým spôsobom vyhrocovať, samozrejme takého drobnejšieho charakteru. Ja by som to možno prirovnal takým incidentom, ako, aby to ľudia, ľudia vedeli lepšie pochopiť, takým incidentom, ako my tu na Slovensku môžeme vidieť e, v lokalitách, kde e, máme tie, tie osady neprispôsobých občanov, mm proste cigáni alebo Romovia. A od takých e, drobných krádeží a nejakých takých e, pokusov proste nelegálnym spôsobom existovať, neplatiť nájomné, neplatiť za elektriku, neplatiť za vodu, e, tak prerastlo to až do takých vecí, že potom boli páchané aj násilné trestné činy voči mladým ľuďom, ale aj voči autoritám. A predovšetkým to malo znamenať odpor proti režimu. E, proti politickému režimu, e, pretože e, s tým sa Albánci nikdy nestotožnili, že nejakým spôsobom sa majú podriadovať srbskému národu. Mm. Hej? No a vlastne na, na Kosove za bývalé Jugoslavie vždycky platilo to, že je tam vláda, ktorú predstavuje srbský národ alebo Srbsko. Mm. Aj keď mali štatút autonómnej pokrajiny. No a oni vždy inklinovali k tomu, že e, chcú mať nejaký, nejaký vlastný štát, že chcú mať väčšie právomoci, že chcú sami o sebe rozhodovať, že chcú mať vlastnú policiu, neskôr potom vlastnú armádu, vlastné úrady. No a takto to postupne proste gradovalo. Bol spáchaný atentát na srbského profesora na Prištískej univerzite, ktorý vlastne to odštartoval, že boli prijaté také radikálnejšie opatrenia zo strany srbského režimu, že bola posilnená polícia. To sa potom začalo prejavovať aj rôznymi útokmi na e, či už na Srbov, alebo aj na Albáncov zo strany samotného obyvateľstva. Začalo sa to vymykať spod kontroly Albánci pocitovali takú potrebu nejak sa chrániť pred týmto, mm. tak samozrejme začali vytvárať eh, aj vlastnú, ja neviem, či to nazva domobrana, ale neskôr a ľudia to poznajú pod tým názvom Kosovská oslobodenecká armáda, UČK. tzv. UČK, ano. ktoré potom vlastne neskoršie sa dostalo aj do priamých ozbrojených konfrontácií najprv s políciou, a neskôr, keď už to bolo neúnosné, tak eh, Srbsko posilnilo aj prítomnosť armády na Kosove a už to potom bolo aj s armádou. Mm. Veľmi časté incidenty na štátnych hraniciach. Albanci pašovali tovar rôzny od cigariet, e, alkoholu až po zbranie a drogy. Dokonca e, aj pašovanie s ľudskými orgánmi sa tam objavilo. Takže samozrejme tieto veci štát si chcel e, chrániť svojimi právnymi prostriedkami alebo legálnymi prostriedkami a to bola policia armáda. No a za podpory predovšetkým Spojených štátov amerických, ale aj niektorých ďalších e, mocností alebo európskych štátov. E, Albánci boli posilnení tým, že sú v práve uh-huh. a jednoducho sa to stupňovalo a vyvrcholí to vlastne až tým, že mnohé štáty sveta priznali Kosovo ako samostatný štát. No, e, to, čo sme tiež spomínali v minulej relácii k samotnej UČK, teda, že ona dostala zbranie a výcvik, hlavne teda v Albánsku. Ja som medzi tým, medzi týmito našimi dvoma reláciami si samozrejme ďal nejaké ďalšie materiály pozeral a kde si som sa dočítal, že práve tým, že Albánsko poskytlo úček zbrane a, a, a výcvik vojenský, že porušilo týmto svojim konaním e, chartu OSN, a teda aj medzinárodné právo a stalo sa agresorom. Toto sa niekedy riešilo na medzinárodnom, medzinárodnej pôde. Tento zásah Albánska, že teda vyzbrojoval kosovských Albáncov, že im dodával zbranie, že im, že im poskytoval výcvik. Riešilo sa toto niekedy? Nie, nikdy to takto nebolo postavené, čo je na škodu veci a práve to trošku uberá na objektivite. A, a možno aj práve preto môžu mnohí ľudia mať taký dojem, keď niekto uh, hovorí spôsobom, takým, ako o tom hovorím ja, že nadržam Srbom, ale e, pokiaľ by skutočne tej objektivity sa dostávalo tomu konaniu, ktoré tí Albánci robili, lebo ja som tam, ja som to videl, čo tam oni robili aj na tých hraniciach. Mali sme možnosť, e, ministerstvo obrany e, nás zobralo dokonca aj na taký, na taký zájazd, kde nám ukazovali, hej, čo tam proste páchajú tí Albánci. Ukazovali nám zábery, ktoré boli E, zdokumentované priamo na, na štátnej hranici tými vojakmi alebo, alebo políciou, čo nebolo pre verejnosť teda často púšťané, nám to ukazovali. Takže naozaj to boli strašné veci a myslím si, že každý normálny štát by nejakým spôsobom musel na toto reagovať hej, a určite by nejaké opatrenia prijal. Takže mm, veľmi ťažko sa tu hľadá naozaj miera objektivity a pokiaľ je to tak, že bola tam veľká podpora zo strany predovšetkým Spojených štátov amerických, ale aj niektorých západných, e, západoevropských krajín, tak e, sa nemožno diviť, že ľudia nadobudli dojem, že tí Albánci sú v práve, predovšetkým to albánske obyvateľstvo, že, teda, že, že bojujú za správnu vec. E, ja sa im nečudujem ale ja som, keď som sa dneska prišiel do štúdia, tak som vám ukazoval, že som si priniesol knihu. Knižku ste si doniesli, v Cyrilike napísanú. Hej, áno, e, kde teda sa hovorí o tom, že už e, v roku 91 e, prezident Spojených štátov amerických George Bush hovoril o tom, že akým spôsobom je treba zmeniť hranice Európy a rozpad bývalej Jugoslávie do tohto scenára určite zapadá. Eh, v podstate oni to, Američania to ospravedlňovali tým, že skončením studenej vojny sa považovali za víťaza, ktorý je oprávnený eh, modifikovať zmluvy, ktoré boli podpísané víťaznými mocnosťami po druhej svetovej vojne, kde bolo eh, okrem iného teda uvedené, že jedine tieto mocnosti môžu v budúcnosti E, súhlasiť so zmenou hraníc, ktoré boli vytvorené po druhej svetovej vojne. Mhm. Vzhľadom k tomu, že Spojené štáty sa v studenej vojne s Ruskom alebo so Sovjetským zväzom považovali za víťaza, za samozvaného víťaza, lebo neviem o tom, že by to bolo oboj strane uznané, tak si mysleli, že proste majú, majú právo takýmto spôsobom Mhm. do toho zasahovať. Čiže že... mali pocit, že tie zmluvy z druhej svetovej vojny už neplatia, alebo že teda bola tretia svetová vojna? Nie, že neplatia, že on, oni platia, ale je čas na nové, pretože mm-hmm. bola tu nová vojna, takže už sú prežité. Aha. Hej? A tá nová vojna, vlastne studená vojna, nastolila nové pomery. No a v čom je pointa? No, pointa je v tom, že e, vlastne americká politika vždycky e, uplatňovala taký princíp, že veľké národy sa ovládajú oveľa ťažšie, ako sa ovládajú malé národy. A možno aj preto bolo treba Jugosláviu rozbiť na, na malé národy, pretože keď tie národy žili spolu, tak boli naozaj veľmi silní. Mhm. A to nielen politicky, ale aj ekonomicky, aj, aj vojensky. E, napriek tomu, že aj rozpadom Sovietskeho zväzu výrazne oslabilo, oslabila aj sila Ruska, ale napriek tomu ešte Rusko predstavuje veľkú silu, do ktorého sa Amerika bojí pustiť. A preto si takýmto spôsobom, že no, rozpadlo sa Československo, e, zjednotilo sa Nemecko, hej, čo zase na, na druhú stranu bol, bol vytvorený úplne iný prvok v Európe, ktorý nadobudol úplne iný charakter mocnosti v Európe. Keď Nemecko, Nemecko bolo rozdelené, tak nepredstavovalo takú, takú hrozbu, ako predstavuje, alebo takú silu, nebudem hovoriť o hrozbe, takú silu, ako predstavuje dnes. No a naviac e, rozpadom vlastne východného bloku, o tom sme už tu tiež hovorili, sa vytvorili úplne nové pomery, geopolitické pomery v Európe, kedy európske krajiny tým, ako ako, také krajiny ako Slovensko, Česko a mnohé ďalšie, ktoré patrili do Varšavskej zmluvy, akoby zrazu dostali možnosť sa zaradiť do vyspelejšieho sveta. Mm-hmm. Ale e, vo svojej podstate išlo len o to, že, a to potvrdzuje to, že boli príjmané neskôr aj do NATO, že bolo treba vytvoriť veľmi silný blok, ktorý by bol ekvivalentom proti tej ruskej sile, proti ktorej Amerika sama by asi nemala Hej, takže aj Oslavia padá, spada do tohto konceptu. Uh-huh. A, takže rozdrobenie Jugoslávie na, na malé časti a dokonca e, ten e, záujem e, Ameriky bol definovaný takým spôsobom, že vlastne Srbsko treba dostať do obdobia predkumanovského Srbska kedy Srbsko bolo naozaj veľmi malou, nevlivnou krajinou na Balkáne. Hmm. No ja by som sa ešte k jednej veci predsa len vrátil, keď eh, hovoríme o tých dôvodoch vzniku konfliktu v Kosove eh, a o tom, že teda tam bola eh, kosovská menšina, ktorá sa nás neskôr rozrastala a začala mať nároky. Kde si som sa dočítal zase na internete a vy mi to potvrte, či je to pravda, že už vtedajší prezident Slobodan Miloševič pôvodne teda, že nechcel nejaké silové riešenie použiť voči tejto kosovskej menšine albánskej, keď už tam dochádzalo k tým konfliktom vzájomným a, a vraždeniu a niečo, že teda nechcel pôvodne nejaké silové riešenie, ale najskôr, že zaujal taký, taký postoj, že akoby, že pokúsi sa tých Albánci, neviem, či to správny výraz, že kúpiť si, ale že také ekonomické výhody im začal poskytovať, že mal pocit, že toto by ich mohlo ukľudniť, že, že napríklad kosovskí Albánci nemuseli platiť účty za elektrínu, že im boli odpustené platenie daní. Je to pravda? To bolo to, čo som spomínal predtým. Tam boli mnohé resty tým, že oni boli mnohí neplatiči týchto, mm. týchto služieb alebo energií tak e, samozrejme, že štát si to chcel nejakým spôsobom vymáhať. Toto bola len jedna súčasť. E, tých problémov tam bolo oveľa viac. Albánci požadovali predovšetkým posilnenie tej autonómie, predovšetkým politickej autonómie. Oni ma- chceli mať e, vlastné politické vedenie na Kosove v rámci, v rámci tej pokrajiny, respektíve tej autonómnej oblasti, ako sme o tom hovorili. No a problém bol asi v tom, že Kosovo bolo otvorené vlastne až po skončení alebo po podpísaní mierovej dohody, teda po skončení vojny e, v, Srb, e, teda v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine. Mhm. Teda občianskej vojny v Jugoslávii. preto som ja minule hovoril, že je treba opatrne narábať s tým pojmom vojna v Kosove, lebo aj k tomu sa ešte dostaneme. Ale mnohí hovorili, že Kosovo s vojnou e, v Bosne a v Chorvátsku nesúvisí. No ja si myslím, že súvisí. Bolo to také voľné pokračovanie toho, e, toho delenia, toho bývalého veľkého štátu na, na maličké územia a naviac územia, ktoré budú e, rozdeľovať antagonizmy. Tým sa vlastne podarilo docieliť viacero takých cieľov, alebo dosiahnuť viacero cieľov a jeden z tých cieľov bol aj to, že keďže existovali tieto antagonizmy medzi týmito štátmi, ktoré tu vznikli, tak e, bolo veľmi jednoduché e, udržiavať ich e, tak, aby ani jeden, ani druhý sa nestal nejakou hrozbou pre niekoho tretieho. Uh-huh. Stačí, že sa prilievala, prilieval oheň, hej, teda prilieval olej do toho ohníka, ktoré udržia, ktorý udržiaval to nepriateľstvo medzi nimi a dodneska to platí. Hej. Čiže pokiaľ sa budú, kde sa budú dvaja hádať, tam tretí vyhráva. Bude vyhrávať, to, jasné. To, to proste vždy platilo. Mhm. Hej, no takže e, albánsky, alebo kosovskí Albánci chceli predovšetkým vyšší stupeň autonómie, ktorý najprv chceli a potom už nechceli, potom už chceli samostatnosť, ale najprv chceli ten vyšší stupeň autonómie, čo ho dosiahli. Konec koncov e, do toho bola zainteresovaná aj Medlin Albrightová a vtedy veľmi Eh, vážny kandidát na prezidenta eh, Kosova, alebo na, na čelného predstaviteľa Kosova, ktoré by malo vysoký stupeň autonómie, bol eh, Ibrahim Rugova. Ovšem, tak ako v každom štáte, alebo v každom národe, aj v, Albanskom albánskom národe na Kosove existovali extrémne sily, mm-hmm. ktoré predstavoval predovšetkým Hašim Tači súčasný prezident. To bol šéf UČK, myslím. Ktorý, áno, ktorý vlastne založil UČK, teda tie ozbrojené, najprv to boli gerily, ktoré boli vyzbrojované z Albánska. E, neboli to len zbranie e, Albánska, ale do Albánska prudili zbrania aj z iných, z iných štátov. Vždycky to tak chodí, keď je niekde nejaký vojenský konflikt, tak sa na ňom zahoja mnohé ďalšie mhm. štáty sveta, ktoré nejak potrebujú vyprázdniť sklady a Eh, zarobiť na tom. Tak, tak to platilo aj tuto. Takže eh, moderné zbranie, ktoré sa objavili v, medzi príslušníkmi UČK, tak eh, Albánci nemali. Čiže logicky z toho vyplýva, že museli prísť od niekiaľ, od inakiaľ. No a e, Ibrahim Rugová nakoniec e, <laughs> tou, tou radikálnou e, časťou tej politickej reprezentácie Ehm, bol postavený mimo všetkého diania a, a Hašim Tači získal oveľa väčšiu podporu uh-huh. Albáncov, ako aj samotných tých obyvateľov, pretože e, nadobudli presvedčenie, že tú samostatnosť si zaslúžia a že ju musia dosiahnuť. A Ibrahim Rugova bol vlastne umiernený v tomto e, smere a on skutočne bol pripravený na to, že Kosovo ako autonómna oblasť získa väčšie autonómne právomoci. Takže bude tam klasická autonómia. Rugovovi áno, stačilo, áno, e, áno. Tači hovorilo o samostatnosti. Áno. Takže tým si získal áno. vlastne široké masy ľudí. Um, Keby sme sa teraz trošku posunuli ďalej, tak už ste naznačili, že teda ale Srbsku samozrejme ako každému inému štátu sa toto konanie nepáčilo svoje menšiny. Poslalo tam nejaké vojenské sily, policajtov a začalo tam akoby robiť si poriadky v tomto smere. Dalo by sa to charakterizovať v konečnom dôsledku ako tak, že nakoniec tí Srby si s tými kosovskými Albáncami urobili poriadky a že z týchto potýčok akoby vyšla víťazne srbská armáda? No tak samozrejme, oni by boli schopní E, sa s tým takto vysporiadať, nemali s tým absolútne najmenší problém, lebo e, Srby vždycky boli príznační tým, že sú to dobrí bojovníci. Odhodlaní a proste za Srbsko oni boli ochotní obetovať čokoľvek. Mhm. Prejavuje sa to aj v športe. E, srbskí športovci naozaj tomu dávajú dušu, srdce, aj, aj telo a, a to, pokiaľ niekto tam bol vojak, tak ak my sme tu kedysi mali určitú takú prírodzenú autoritu armády, aj medzi obyvateľstvom, tak tam to stále platí. Uh-huh. Vojak v Srbsku proste to, to, je, to je osobnosť. Na, na tých vojakov oni sú hrdí. Uh, takže oni by si s tým určite boli poradili. Len uh, tam bol neustály tlak ja som už hovoril, že Medlin Olbrajtová tam bola viackrát, už aj pred bombardovaním a potom aj po bombardovaní tam chodila, kedy vlastne robila akéhosi takého prostredníka medzi, e, vo vyjednávaní medzi Srbmi a Albancami na Kosove, že ako to vlastne usporiadajú. No ale tí Albánci dostávali od nej samozrejme väčšiu podporu. Bol to záujem od samého počiatku a konec koncov Eh, už eh, v roku 92 minister zahraničných vecí Spojených štátov James Baker konštatoval, že Srbsko bude treba udržiavať eh, pod kontrolou cestou Kosova. A teda Kosovo malo byť nástroj, ako Srbov vždycky pritlačiť. Uh-huh. A stačilo, aby oni, oni použili niekoľko takých príkladov, kde zasahovala policia alebo armáda proti týmto Eh, násilnostiam, ktoré tam Albánci páchali, ako, akože to je eh, porušovanie ľudských práv, že používajú eh, armádu proti obyvateľstvu vlastnému. Hej. Proste takéto bežné frázy, ktoré dneska môžeme vidieť aj v iných štátoch sveta. Uh, práve, že keby tak merali jedným metrom, tak teraz by mali byť napríklad na eh, ukrajinského prezidenta Porošenka nahnevaný, nie? Však ten robí teraz to isté so svojím Áno. vlastným národom, Áno. ale že to asi teraz už neplatí, lebo to vám to je iný prípad, povedia. Takže to sú také veci, ktoré sa nehovoria úplne tak, ako by sa hovoriť mali, ale je to jednoducho tak. Tí ľudia, ktorí tam boli a, a zažívali to, mohli to vidieť, že naozaj ten meter bol, bol dvojaký vo vzťahu k tým Albáncom a účelový. Malo to splniť určitý účel. A ja som napriek tomu všetkému rád, že do dneska ešte existujú štáty a Slovensko je medzi nimi, ktoré Kosovo ako samostatný štát neuznali. E, lebo e, dá, dá sa povedať, že už veľakrát to bolo použité, že to bol precedens, a veľakrát niektorí ľudia to používajú aj vo vzťahu k iným problémom, napríklad aj ku Krymu, kde je Krym prezentovaný ako, že Rusi spáchali anexiu na Kryme. E, minule som počúval jednu politickú reláciu u nás a za Slovenskú národnú stranu nebudem menovať politika, ktorý tam práve na túto tému hovoril, že tak ako je posudzovaný Krym, prečo tak nebolo posudzované Kosovo, Eh, pretože eh, Srby tam nerobili naozaj nič iné, len eh, snažili sa zabezpečiť, aby všetci ľudia na Kosove boli bezpeční, nielen Albánci, ale aj Srbi, ktorí tam žili. Hm. A bolo úplne bežné, že večer proste vám preletelo cez okno nejaká fľaša alebo kameň u toho srbského obyvateľstva. Už v tých posledných fázach Proste oni ich, mnohí odtiaľ odišli, mnohí sa vysťahovali, z lebo Kosova. Už, z Kosova, Hej. áno, tí Srby. A to ešte viacej narušilo tú, tú rovnováhu z hľadiska e, počtu obyvateľstva. Tým, že tam mnohí Srby odišli odtiaľ, tak e, ešte vlastne viac bolo to také vypuklejšie a pre všetkým v tých južných častiach Kosova na tom severe sa tá srbská enklava nejakým spôsobom udržala a zostali tam tí, tí Srbi, ale z tej južnej časti oni väčšinou poodchádzali. Mm-hmm. No, e, tie konflikty, a teraz idem k jednej veci, ktorú som vám už, už som vlastne tým začínal minulú reláciu, my sme sa k tomu nestihli dostať. Ideme k takému akoby zlomovému bodu. Áno. Uh, tie boje prebiehali na jednej strane, na druhej zasahovali do toho Spojené štáty, ktoré teda, ja som to pochopil tak, že nadržiavali Albáncom, ale e, predsa len, tak teda mali nejaký, nejaké zámery s tým Kosovom Spojené štáty, tak bolo treba vymyslieť zámienku. No a teraz idem na, <laughs> na deň 15. február, možno už viete, kam tým mierim. Uh, oficiálne správy o tomto dátume tvrdia toto – Dňa 15. februára došlo k masakru v Račaku, kde bolo 45 kosovsko-albánskych farmárov vyvedených na kopec, hovorím ma oficiálnu správu, kde bolo 45 kosovsko-albánskych farmárov vyvedených na kopec a zmasakrovaných. Telá boli objavené monitormi OBZ vrátane vedúceho misie Williama Volkera a zahraničných spravodajských korešpondentov. Juhoslávia síce poprela vykonanie masakru, ale masaker bol v konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku vyvrcholením útokov UČK a juhoslovanskej odvety, ktoré pokračovali po zime 98-99. Incident bol okamžite odsúdený za masaker zo strany západných krajín a Bezpečnostnej rady OSN a neskôr sa stal základom jedného z obvinení z vojnových zločinov, ktoré boli proti Miloševičovi jeho najvyšším úradníkom. Eh, tento masaker bol bod obratu vojny. NATO rozhodlo, že konflikt by mohol byť vyrovnaný len zavedením mierovej vojenskej sily pod zaštitou NATO, aby sa násiliu zabránilo na oboch stranách. Tak, oficiálna správa. Je vám prípad Račak nami? Áno, je. A, je pravda, čo sa píše v oficiálnych správach, ako, ako som to teraz tu prečítal? No pravda, keď tomu niekto bude chcieť uveriť, tak to pre neho pravda bude. Ehm, samozrejme, že táto informácia ohľadne masovej vraždy alebo masového hrobu Vračaku, ktorý tam bol ehm, objavený, kvázi objavený, tak ehm, bola to informácia, ktorá musela prísť na to, aby mohlo nasledovať niečo ďalšie. Podľa môjho názoru Ehm, sú aj ehm, správy, ktoré vyvracajú tieto oficiálne tvrdenia. No povedzte o tých ehm, správach. Ktoré to spochybňujú, že teda v tom hrobe neboli len Albánci, že tam boli aj, aj Srbí, že to neboli vojaci, ale že dokonca niektoré tela, že boli prenesené z iných lokalít, aby bol, aby bol vytvorený dojem masového hrobu. Uh-huh. Hej. Ja som videl ešte aj počas bombardovania, lebo táto téma tam rezonovala aj vtedy, Eh, niektoré zábery, eh, ktoré mali dokumentovať viaceré miesta, kde boli údajne masové hroby. Eh, na základe vyvraždenia albánskeho obyvateľstva, ktoré bolo pripisované srbským jednotkám. Nakoniec sa to nepotvrdilo. Tých lokalít bolo, boli ukazované z, zo satelitných záberov lebo taký masový hrob vykazuje určité charakteristické črty. Mm-hmm. Tak a, a, ako to proste popisovali tí, ktorí, a, ktorí hovorili o tom, ako boli masové hroby objavené. Takže Račak, no samozrejme, že ja nepochybujem o tom, že v rámci nejakých ozbrojených stretov mohli byť nejaké obete. Ale aj na strane albánskej. Aj na strane albánskej menšiny, samozrejme. Aj na strane civilného obyvateľstva. Mm. O tom nepochybujem, lebo tam bolo veľmi ťažké. Viete, e, UČK bola organizácia, ktorá nepoužívala e, rozlišovacie znaky ozbrojené jednotky. Oni chodili v civile. Mm. A to je napríklad problém aj v Afganistane, alebo v Iraku, alebo aj v Sýrii, že tam jednoducho toho vojaka ste nemohli rozoznať. A teraz si predstavte, že ide kolona vojenská alebo policajná, na ktorú od začne niekto strieľať. No a keď e, začne sa opätovná palba do toho priestoru a nie je možné tam identifikovať e, tých príslušníkov pravidelných nejakých ozbrojených síl, keď všetci sú v civile, tak teraz, tak kto sú to? Sú to všetci tí príslušníci toho účeka, alebo sú to civili, alebo proste niekto ich tam len použil. V takom okamžiku je veľmi ťažké, naozaj veľmi ťažké sa rozhodovať. A v záujme záchrany životov ľudí, ktorí majú zabezpečovať poriadok, a v tomto prípade, ak to boli teda vojaci, tak, tak vojakov, ak policajti, tak policajti, tak e, si, skúste si predstaviť e, pozíciu veliteľa, ktorý má vydať nejaký rozkaz. No. Buď tých ľudí, s ktorými ste tam prišli, dovedete domov a urobíte opatrenia, aby, to tak, aby sa tak stalo, alebo neurobíte žiadne a teraz ich vystavíte riziku, že to neprežijú. Takže tam sa treba proste okamžite rozhodnúť. E, vojna je stav, kedy neplatia pravidlá, aj keď pre vedenie ozbrojeného konfliktu medzinárodné spoločenstvo alebo Organizácia spojených národov vytvorila pravidlá. Ale nepoznám vojnový konflikt, v ktorom by neboli porušované tieto pravidlá. Mhm. Aj v cestnej premávke máme pravidlá a koľko máme porušovateľov pravidel cestnej premávky. A to sú obyčajní ľudia v mierovom živote. A teraz si predstavte, že proste lietajú tam gulky. E, je to úplne iná situácia. A vy nemôžete vedieť, v ktorom okamžiku ten váš život sa skončí. Takže udržať všetkých v tom stave, aby rešpektovali pravidlá, že budeš špáliť až vtedy, keď na to dostaneš povel, alebo opustíš stanovisko až vtedy, keď na to dostaneš povel, to je naozaj e, možné očakávať len u profesionálnych vojenských jednotiek, ktoré majú za sebou veľmi tvrdý, náročný výcvik, psychologickú prípravu na vedenie také, takéhoto boja ale ľudia, ktorí sú vytvorení na základe určitého presvedčenia, že poďme bojovať za našu vec, toto to nie sú vojaci. Oni sú odhodlaní hej, ísť za, za tú vec bojovať, ale rešpektovať pravidlá vedenia toho boja, keď im ide o život, tak určite nebudú. Mm. Hej? Takže toto si treba uvedomiť, že to je naozaj situácia, o ktorej nám sa veľmi dobre hovorí, pokiaľ my nie sme do nej zainteresovaní. A veľmi dobre sa nám súdi za to, keď niekto postupuje inak. Ale treba si položiť otázku, a čo by som urobil ja? Ale to sa nedá ani predstaviť. Hmm. Viete, ja som, ja som bol, ja som prežíval to bombardovanie. Vy ste tam priamo boli. Celú tú dobu, celú tú dobu som bol. Každú noc som prežíval na streche ambasády s kamerou. Natáčal som tie, tie rakety, tie bomby, tie lietadlá, ktoré tam to zhadzovali všetko. Videl som priamo zásahy niektorých objektov nedaleko od, od našej ambasády a... Videli ste to, ako americká raketa trafila čínsku ambasádu? Videl som aj to, áno. Hm. A bol som priamo na mieste potom sa pozrieť. Bol tam môj dobrý priateľ, ktorý tam bol veľmi ťažko ranený. E, čínsky vojenský pridelenec volal sa Ren, plukovník Ren, e, ktorého som potom bol ako prvý e, z vojenských diplomatov navštíviť aj v nemocnici. Takže my sme mali ambasádu 500 metrov od čínskej ambasády Hej, takže, a bolo tam okolo nás viacej takých cieľov, ktoré boli na, na zozname, ale my sa už pomaličky dostávame k tomu, že už to naozaj vyzerá ako vojna, hej? Vojna, vojna v Kosove. A ja by som toto veľmi rád využil na to, aby som znovu zdôraznil to, čo som hovoril minule, že to nebola taká vojna, ako je u nás vnímaná. E, vo vtedajšej Jugoslovanskej zväzovej republike, lebo tak sa to vtedy volalo, to bolo Srbsko Čierna hora, bol vyhlásený vojnový stav. Ale vojnový stav z NATO. Nie, nie vojnový stav vo, voči Albáncom alebo voči Kosovu. Bola vojna vyhlásená z, voči NATO. Srbsko vyhlásilo vojnu NATO, ktorého začalo bombardovať. Takže v tom je obrovský... Srbsko vyhlásilo vojnu NATO, alebo ano? NATO vyhlásilo vojnu Srbsko? Srbsko vyhlásilo vojnu NATO to bol vyhlásený vojnový stav a, a všetky pravidla, ktoré v rámci vojnového stavu platia, čiže zákaz nočného vychádzania a mhm. všetky to ostatné veci, to tam platilo. Hej? Takže samozrejme v Belehrade to možno ľudia tak nepocitovali a po tých prvých týždňoch už úplne to možno aj ignorovali, lebo to bolo až neuveriteľné ja som sa pokúšal doma nájsť, ja som to tu spomínal, že každý deň v Belehrade vychádzala brožúra so 100 vtipmi na tému bombardovanie. Ja mám zo pár tých brožúr doma, len e, ešte som sa k tomu nedostal, aby som nejaké vyhľadal, ale keď e, začala prvá vlna náletov okolo tej 22. hodiny, tak e, to bolo charakteristické niekoľkými vecami. Predovšetkým rozozvučali sa sirény Tie sirény boli signál pre tých ľudí, ktorí neboli permanentne v krytoch, lebo niektorí permanentne žili v krytoch, ani nevychádzali odtiaľ, len sem mhm. tam proste si niečo nakúpiť alebo sa prejsť. Tak predovšetkým mladé rodiny s deťmi odchádzali do krytov sa schovať, ale e, druhá taká vec, ktorá sa dala pozorovať, že mnohí mladí ľudia sedeli na uliciach, v kaviarničkách, lebo tam to tak funguje. Hej, to, čo my sme tu objavili pred pár rokmi, že proste tie terasy na námestí, hej, vedľa kaviarny, to tam dávno, predtým to, to 10 ročia tam funguje na Balkáne. A takto tí ľudia tam sedeli a robili si také posmešky, čítali si tieto vtipy a teraz hovorili, no tak čo, koľko ešte majú minút, hej, a čakali. A zase ďalšie partie, ktoré boli vyčlenené na ostrahu niektorých objektov, ako boli mosty, e, niektoré budovy infraštruktúry, e, ministerstva a tak ďalej, tak ďalej, tak boli vyčlenené skupinky z radou obyvateľstva ako domobrana, ktoré e, vedeli, že keď zasne sirena, tak sa proste stretnú na jednom mieste a odídu tam, kde majú plniť tie svoje úlohy. A toto, tieto tri veci boli také typické, že ste to mohli vidieť. Každý deň. Každý deň sa to proste takto odohrávalo a po niekoľkých tých týždňoch už skutočne tí ľudia to brali tak s humorom a oni vedeli, že e, s tými osami, to boli tie proti lietadlové strely, ručné, mm-hmm. hej, nemajú šancu proti tým A10, ktorí leteli v tej vysokej výške. Hej. Ale napriek tomu proste tam išli, postavili sa na most, no, no poď, nech ti to ukážem, hej, takýmto mhm. spôsobom. No a potom s o to väčšom, väčším entuziasmom boli vnímané také veci, ako keď zostrelili tú F-117. Prepačte, nevideli sme vás. Lebo to bolo, že neviditeľný nie, bombardér. Nie, nie, to nebolo, to nebolo tak, že prepašte, nevideli ste, to bolo inak. Ako to, to bolo, bolo inak? To, tak nejak zachytil. To bolo <laughs> na ulici kňaza Miloša, to je hlavný bulvár v Belehrade. E, bola americká ambasáda, okrem iných. A pred americkou ambasádou postavili maketu tohto lietadla. Uh-huh. A napísali na ňu, keď ho zostra teda zostreli, izvinite, nizmo znali, to je nevidliv. Že, že prepáčte, nevedeli sme, že je neviditeľný. <laughs> také dačo, ne? Ale to boli také, také drobné úspechy srbskej armády vo vzťahu smerom k, teda, k agresorovi, ktorých bombardoval. Nebolo tých zostrelov nejak veľa. Celá tá srbská protilietadlová batéria bola nejaká ochromená na môj vkus, ale k tomu sa dostaneme, ale počkajte, ja vás ešte predsa len vrátim, nehnevajte sa nám, nejdem ešte naspäť k tomu račaku. No. Sme len tak preleteli. Povedzte mi vy, váš názor, ja teraz opakujem pre ľudí, ktorí nepočúvali tú predošlú reláciu. Nie kvôli tomu, že teraz vyvolávam senzáciu, vy ste pôsobili, ste to priznali konec koncov ako špion Slovenskej republiky v, v, práve v Srbsku, keď tam teda bolo to bombardovanie vy mnohé veci vnímate inak, ako z tej prvej línie doslova, nie je sprostredkovanie. Povedzte mi váš názor, čiste váš názor, názor Pavla Marka na masaker v Račaku. Všeobecne sa tvrdí stále oficiálne, že teda to bol masaker, ktorý spôsobili Srbí na kosovskom e, obyvateľstve, že teda do prachu zeme tam si museli klaknúť 45 Eh, polnohospodári nejakí albánsky a tam ich proste postrieľali a bola to masakra. Povedzte mi váš názor na toto, ako to vy vnímate, prečo, prečo sa pýtam, no lebo no, hovorí sa o tom, a ne, ne, že hovorí sa o tom, tak fínska patologička, takzvaná, sa volá, myslím, Helena na meno Ranta, počase povedala, že teda tam ich veľa vecí proste nesedí. Eh, to, že to nesedí, hovorili aj srbskí vyšetrovateľi, ale dobre, to sa podalo, to sú Srby, tí sú neobjektívni, dobre, ale zároveň to ešte myslím, bieloruskí vyšetrovateľia tiež zistili a tiež povedali, viete, že tam je ale veľa pochybností, tam veci, ktoré majú tí ľudia oblečené, nie sú prestrelené, že sú proste neporušené a telo je evidentne zasiahnuté gulkou, ale cez oblečenie gulka neprešla. Bolo tam proste veľa takých pochybností. Tak sa preto pýtam, ako to vnímate vy. Bol masaker v Račaku niečo nastrčené? Spýtam sa to priamo. Nastrčené nastrčené, čo malo dať na to a nejakým iným proste, ktorí za tým stáli, zámienku na začatie bombardovania, alebo to skutočne bol masaker, ktorý spáchali sebej. Áno. Môj osobný názor je taký, že Gračaku muselo dojsť uh, v tejto podobe, aby to bolo prezentované ako masaker, pretože sa nepodarilo splniť iné ciele, ktoré mohli zabrániť použitiu Eh, tejto aféry, masakru v Račaku. Môj osobný názor je taký, že pokiaľ by sa bolo podarilo eh, dosiahnuť tie ciele, ktoré boli dosiahnuté práve vytiahnutím tohto masakru, inými prostriedkami eh, v nátlaku na Srbov, tak by k tomu nebolo došlo. Nebol by tento masaker určite nikdy vytiahnutý. Čiže podľa môjho názoru áno, bolo to účelovo použité v rámci scenára, ktorý bol dávno predtým pripravený, ktorý jasne definoval cieľ, ktorý má byť dosiahnutý a keď sa v rámci vojenského konfliktu definuje cieľ, ktorý treba dosiahnuť, tak spravidla má modifikáciu fóriem, ako sa k nemu dopracovať. Alebo ciest, ako sa k nemu dopracovať. A myslím si, že Račak bol súčasťou takéhoto scenára, Eh, ako modifikácia uh-huh. na použitie dosiahnutia cieľa. A ten cieľ bol jasný, proste odsúdiť alebo pripísať Srbom eh, vinu za porušenie práv vedenia vojenského konfliktu, za porušovanie ľudských práv vo vzťahu k menšine, vo vzťahu k vlastnému obyvateľstva, čo je vlastne eh, charakterizované ako, ako vojnový zločin. A na základe toho bolo treba dosiahnuť aj zmenu politického e, systému e, v krajine, čo bol cieľ, ktorý bol až následne, určite nie hneď vtedy, v tom okamžiku, lebo to samozrejme najprv bolo treba vytvoriť spoločenskú klímu medzi obyvateľstvom, najprv bolo treba všetko to, čo bolo napáchané, o čom sa nehovorí bolo treba najprv ospravedlniť, aby sa na to zabudlo, ako boli bombardovanie nemocníc, ako bolo bombardovanie vlakov, ako bolo bombardovanie e, konvojov e, civilných utečencov. E, o tom sa málo hovorí. Hm. A dokonca vôbec sa o tom nehovorí. Keď ja som býval v tej dobe, volalo sa to Dedine, to bola časť Belehradu a 100 e, metrov od, od toho domu, kde som býval, bola železničná nemocnica, ktorá bola e, tiež bombardovaná. Porodnica bola bombardovaná. Porodnica susedila cez ulicu s ministerstvom vnútra. A takýchto vecí bolo v samotnom Belehrade viacej. Aj samotná čínska ambasáda, o ktorej sme hovorili, e, tak bola, bolo to zdôvodňované tým, že vlastne bol bombardovaný hotel Jugoslávia, kde mal sídlo Arkan že chceli vlastne zlikvidovať Arkana. To, od, tí, čo sa, čo sa tomu trošku venujú, tak vedia, že Arkan bol vodca tiež paravojenských e, jednotiek, tzv. Arkanových tigrov. No ale e, ja to hovorím preto, aby, aby som vysvetlil, že vnímam Račak ako súčasť scenára, ktorý mal vytvoriť určitý, určitý obraz, aby bol dosiahnutý cieľ. Mm. Môžem vám dať naivnú otázku? Nech sa páči. A, e, vy nie ste jediný, ktorý to takto vníma. Opakujem, samotná fínska patologička, ktorá teda mala za úlohu zistiť, čo sa tam stalo počase po rokoch. Tam myslím, že aj knihu napísala o tom, aký to bol podvod. A nie len ona. E, vyzerá to s najväčšou pravdepodobnosťou, že to zrejme bude tak, ako to teraz hovoríte vy. Tá moja naivná otázka spočíva v tom, že e, ako je možné, že sa to nikdy nevyšetrilo naozaj? A že ak je pravda to, čo teraz hovoríte, že takto klamlivo bol proste spískaný dôvod, zámienka na začatie vojny, ako je možné, že neboli nikdy ľudia, ktorí toto spáchali, postavení pred súd? No, pozrite sa. Takýchto príkladov by sme určite vo svete našli viacej. A hlavne v poslednej dobe. E čo je pre mňa osobne dôležité, keď tu a tu, môžeme tu o tom rozprávať ešte veľmi dlho, pre niekoho to bude možno veľmi pútavé, pre niekoho to bude vyvolávať množstvo otáznikov, ale čo to zmení? Je to strašná, do, do neba volajúca nespravodlivosť. Nezmení to už vôbec nič. Z, e, jediné, čo pre mňa z toho vyplýva, a to sa snažím Eh, zvýrazňovať všade, kde aj v rámci Únie vojnových veteránov, kde chodíme, pretože eh, ono to súvisí aj s tým, že Slovenská republika sa zúčastňuje eh, v mierových misiách v oblastiach vojnových konfliktov. A zvýrazňujem to aj pri prednáškach, na ktoré chodím na, na stredné školy medzi študentov, že pokiaľ je mier, tak my to považujeme za takú samozrejmosť. Hej? A vtedy funguje aj, aj, aj to, že považujeme za samozrejme, že sa ráno zobudím, že si dám raňajky alebo si nedám raňajky, idem do školy alebo neidem do školy, idem do práce, do práce musím ísť, pretože <laughs> bez práce to nejde, bez tej školy to niekedy ide. Po škole, po práci idem s kamarátmi, idem sa zabaviť. V nedelu, v sobotu si pospím, alebo idem na nejaký, na nejaký šport, na bicykel alebo na futbal s kamarátmi, na turistiku a tak ďalej a tak ďalej sú to úplne prirodzené veci, ktoré my vnímame ako, ako samozrejmosť, ako, že to nemôže nič narušiť. Ale keď je vojna, nič z toho neplatí. Nič z toho neplatí. Nielen, že neplatia pravidlá pre vedenie e, ozbrojených konfliktov, tak ako som už o tom rozprával, ale nič ani z tohto bežného života neplatí. E, ľudia sa tomu prispôsobia. Nejakým spôsobom e, si tú psychiku nastavia tak, že e, človek e, má taký vzácný dar. Púd seba záchovy. Každý človek chce prežiť v každej situácii. A ten, kto nechce prežiť, tak to je samovrach a je psychicky narušený. Ale každý človek prírodzene chce prežiť v každej situácii. Pokiaľ je to situácia, ktorá neohrozuje jeho život, tak e, akurát E, rozmýšľa o tom, že ako by si to ešte mohol vylepšiť, ale pokiaľ je to situácia, že to ohrozuje jeho život, tak predovšetkým sa snaží ochrániť svoj vlastný život. A toto si treba uvedomiť, že to nie je vo vojne e, samozrejmosťou. Vo vojne sa môže v ktoromkoľvek okamžiku stať, že to, čo sa najviac bojím, tak o to môžem prísť. A nikto sa ma na to nebude pýtať. Takže to je to strašné, že dneska po všetkých tých skúsenostiach, ktoré tu ľudstvo malo z prvej svetovej vojny, z druhej svetovej vojny, je politika presítená agresívnou eh, agresívnou terminológiou. Diplomatické pojmy boli na, nahradené vyhrážkami, vydieraním eh, zo strany štátnikov voči iným štátnikom, zo, zo strany jedného štátu voči druhému štátu. E, proste E, ľudstvo ako keby e, zabudlo na to, alebo niektoré, niektoré skupiny ľudí ako keby zabudli na to, že e, to najvzácnejšie, čo, čo sme dostali, život, by malo záležať pre všetkým na tom, že ja ho prežijem tak, ako ja si ten život zariadím, ako s, ním, s tým darom naložím. A vôbec by nemalo platiť, že o tom má rozhodovať niekto iný, lebo nikto iný vám ten život nedal. Ten život vám dala matka. Takže e, toto sú také veci, ktoré už trošku idú možno aj mimo tému, ale... Ale... Viete, ale ja vám poviem, čo ľudí trápi. A prečo teraz som aj túto tému vyťahol. Lebo ja rozumiem tomu, keď poviete, že to už veľa vecí nezmení. Na čo to vyťahovať? Lenže my tu stále máme tohto molocha v podobe Spojených štátov amerických, ktoré sa naďalej tvária ako krajina rozsievajúca demokraciu, mier, tvária sa ako krajina najmieromilovnejšia na svete, pritom Račák a podobných prípadov by ste im narátali sto, stovky tisíce, ale napriek tomu stále je tu taký opar aj zo strany rôznych mainstreamových médií, že teda vďaka Bohu sme v tej euroatlantickej uh, teda v tom zoskupení, na to nás chráni, všetko je to krásne, ale pritom to také krásne nie je. A ja mám trošku pocit, že, že práve preto sa môžu takéto zlé veci nespravodlivé diať, lebo nie je toho, kto by to nahlas povedal, nie je toho, kto by to pomenoval, že počkajte, ale nemôžeme takto sa klamať tu všetci vzájomne, že sa budeme tváriť, že, že Spojené štáty nezorganizovali bombardovanie Kosova, že proste toto treba povedať. A nerozumiem celkom tomu, keď poviete, že aký to už má dnes význam. Áno, e, úplne vás rozumiem lebo e, táto iniciatíva, samozrejme, ja ju strašne oceňujem, že Radio Slobodný vysielač sa venuje takýmto, takýmto témam. Ale oveľa viac by som si prial, aby okrem tých posluchačov, ktorí napríklad aj tu napíšu mail, no, ich tu veľa, budeme sa e, čítať, a no. napíšu aj rôzne oponentné e, názory, ja som za ne veľmi vďačný, lebo tí ľudia aspoň prejavujú záujem o tú tému. Ale Eh, viete, my sme to videli aj, aj zase pôjdeme mimo témy, ale, ale to s tým súvisí, musím to povedať. Videli sme to aj, aj vo voľbách. Ľudia sú z toho proste už takí ohlúpení, z tej demagogie, ktorú tu počúvajú zo všetkých strán, z tých mainstreamových médií a od tých našich politikov, eh, že my sa nevenujeme tomu, tomu podstatnému. My sa venujeme záujmom úzkej skupinky ľudí, ktorí chcú na nás bohatnúť neustále sa hovorí aj o oligarchoch. Hej? Aj, aj teraz e, ja sledujem aj e, ten programové vyhlásenie vlády, ako je to prejednávané, furt všetci hovoria o, o oligarchoch, ale nikto nič proti ním doposiaľ neurobil. A teraz, keď sa vrátime ako k tomuto, že Račak bol použitý ako nástroj na to, aby bol dosiahnutý určitý cieľ, tak toto všetko, čo sa okolo nás deje, tak to je súčasťou toho scenára. Ja už som tu hovoril o tom, že Eh, už začiatkom 90. rokov Amerika, tým, že sa cítila ako víťaz studenej vojny, tak, tak sa e, postavili sami, sami seba postavili do pozície, že oni budú tí ako výťazí v tejto najväčšej studenej vojne medzi svetovými mocnosťami v rámci e, globálnych geopolitických vzťahov, že budú rozhodovať o tom, že, že čo je demokracia a ktorý štát, ak, aký, aký má mať režim alebo ako, kde má byť zaradený. Čiže e, rozpad Československa, zjednotenie Nemecka, rozpad Sovietskeho zväzu, rozpad Jugoslávie, vojna v Afganistane, v Iraku, v Sýrii, v Líbii, to sú všetko súčasti toho scenára, lebo všade môžete identifikovať Spojené štáty americké. Všade. A je to veľmi komplikovaná téma a ja sa čudujem, že Európa vôbec pristúpila na to, že sa stáva vlastne predlženou rukou tejto politiky a ešte sa tvári, že je vďačná Amerike, že, e, že to pre nás robí, hej, že nás takýmto spôsobom orientuje. My máme za to byť vďační, že sme členmi NATO, že platí nejaký článok číslo 5 Varša, e, teda Washingtonskej zmluvy, čo je e, tzv. kolektívna ochrana. Ale ja poviem niekoľko príkladov. V histórii bolo už veľa takýchto podobných zmluv, e, principiálne podobných, ale keď došlo na lámanie chleba, tak boli porušené. Čak vieme to aj z druhej svetovej vojny. Ach, či to bola Mnichovská, Mnichovská alebo či to bola no. Molotov-Ribbentrop. Proste ktoré z týchto dohod potom platili? Ak to nevyhovalo tomu silnejšiemu, ktorý mal iný záujem, alebo mal záujem, ktorý touto dohodou nevedel naplniť, tak jednoducho ju nerešpektoval. A toto isté bude platiť aj teraz. Ale Amerika ovlád, ovládne Európu ekonomicky cez TTIP, ovládne Európu cez, cez NATO a e, to je teda ekonomicky, e, vojensky a politicky Európu vlastne už ovláda. Takže je naplnené všetko to, do čoho sa oni pasovali, že boli víťaz studenej vojny, lebo oni, oni môžu byť vnútorne presvedčení, že vlastne veď všetci nás posluchajú v tej Európe, že my máme pravdu, no, my sme naozaj boli tí mm. víťazi, my ma, ma, máme naozaj právo rozhodovať o tom, čo sa bude diať tam, tam, tam, tam a všetci ostatní sú povinní to rešpektovať. Mm. Čiže my sami, Európa sama, ich v tomto smere utvrdzuje, že, že vlastne veď, to je správne, že vy ja máte som, takýto názor. Ja som myslel, že vy mi dáte odpoveď na to, že prečo to Európa robí, ale vidím, že ani vy v tomto smere asi odpoveď nejakú jednoznačnú nemáte, že čo sa Európe stalo, že že pristúpila na túto hru no, štátov? Odpoveď, vždy sa nejaká odpoveď dá nájsť. Viete. E, ja som konec koncov aj politicky som sa nejakým spôsobom nechal zlanáriť, že som sa angažoval. E, už som kandidoval síce neúspešne, aj v komunálnych voľbách, aj vo voľbách do parlamentu, aj vo voľbách do Európarlamentu. Ale vždycky to bolo za politický subjekt, ktorý, ktorý presadzoval e, tieto myšlienky, ktoré aj ja tu teraz nejakým spôsobom prezentujem. Proste nejakú tú skutočnú spravodlivosť, tú skutočnú pravdu. Ale bohužiaľ, aj teraz sa ukázalo, že jednoducho, ja neviem, či ľudia sú natoľko už pomílení, že taký názor, akože do politiky ide človek, ktorý chce tam zbohatnúť hej, a že ide len preto, aby mal korítko. Hmm. Neveria tomu, že niekto tu môže mať naozaj úprimný záujem hej. zmeniť tieto veci. A to je hrozné. Hej. Hej. To, to, je, je proste, to je proste fakt. Hmm. A ja, ja neviem, akým spôsobom e, sa to dá zmeniť. Keď sa ma pýtali niektorí, niektorí ľudia, moji, moji priatelia, že, že no dobre, tak ako by si ty videl, že čo by sa s tým dalo spraviť? ja som vyslovil jednu takú utopis, utopistickú myšlienku, keď som povedal, že aby sa zmenil tento stav, tak by bolo potrebné zakázať politické strany. Lebo toto všetko spôsobuje politika. Hmm. Ak by neboli politické strany, neboli by politické programy. Ak by neboli politické programy, tak by museli byť nejaké iné programy. Museli by byť programy ekonomické, národné, a ak je program ekonomický, no tak ekonomický program asi e, pre každú rodinu, a nielen rodinu, ale potom aj spoločnosť je taký, aby tá rodina a tá spoločnosť prežila, aby e, sa to jej postavenie zlepšovalo. Ak je národný program, no tak potom ten národný program asi bude rešpektovať záujmy toho národa. Hmm. Ale keď je to politický program, tak to vidíte na každom kroku. Politické programy rešpektujú záujmy tých, ktorí tých politikov zaplatia. A to sú tí oligarchovia. Vytvoria. Hm. A ktorí ich vytvoria. Máme niekoho na linke. Chcel som dať pesničku, ale dáme samozrejme priestor poslucháčovi, lebo dlho tam čakal 048 381 0101. Ešte som si teraz uvedomil, že sme ešte ani žiaden mail vlastne neprečítali, je tu ich kopec, tak pôjdeme aj na ne po pesničke. Dobrý večer. Dobrý večer. No, tu je klasický Peter. V 89. sme boxovali za to, aby sme mohli sa zúčastňovať priamo takýchto debát, tak chcem položiť hostovi jednu otázku v tej súvislosti, čo rozprával o Američanoch. Kedy si bola situácia, kedy Američania niečo iné hovorili, iné konali, ale dnes George Friedman, americký spravodajský expert a odborník na národnú bezpečnosť, ktorý je šéfom poprednej americkej súkromnej konzultačnej e, agentúry Stratfor, Eh, otvorene hovorí o tom, že USA má záujmy, USA, USA nemá teraz žiadny vzťah z EÚ, máme vzťahy s Rumúnskom, Francúzskom, s Nemeckom, neexistuje jednotná EÚ. Uh, eh, hovoria, že reálnou hrozbou pre USA je jednota Nemecka, teda hovorí, že je reálna hrozba uh, pre USA jednota Nemecka a Ruska. A otvorene rozpráva aj to, že by bolo dobré vytvoriť tzv. sanitárny koridor okolo Ruska, v nejakom duchu, že nechceme vás zabiť, iba trochu poškodiť. Chcem sa opýtať hostia, čo si o tom myslí, že e, toto pretransformovanie sa e, tej americkej e, stratégie politickej e, na kvázi otvorenejšiu, kde už deklarujú presne, že že najlepšie ako poraziť nepriateľskú flotilu je zabraniť jej výstavbe, to znamená, že oni nepotrebujú zlikvidovať Rusov, ale proste jednoducho len im nedovoliť, aby sa rozvíjali, aby, aby tú flotilu postavili, aby sa stali silnými. Chcem sa opýtať tejto súvislosti, čo si o tom myslí váš host a e, v čom teda, v čom, e, alebo teda Eh, v čom by bol povedzme rozdiel, alebo ako by rozmýšľali povedzme Rusi, keby mali také mocenské postavenie, jak majú Američania, ako by rozmýšľali Čínania. Hmm. Budem počúvať a pozdravujem. Ďakujem veľmi pekne Petrovi do Trnavy. Tak tých otázok tam bolo viac, tak môžete vidieť. Áno, no tak eh, veľmi dobrý postreh je vidieť, že človek eh, sleduje situáciu globálnu. áno, Amerika sa takto správa, ale my sme už dneska o tom čiastočne aj hovorili na začiatku, keď som hovoril o tom, že vlastne od, od začiatku 90. rokov Amerika má určitú stratégiu, ako e, nastoliť nový poriadok v Európe. A toto je presne súčasť tej, tej stratégie, e, rozdrobiť Európu tak, aby v tých malých celkoch bola lepšie ovládateľná a naviac ešte medzi tými jednotlivými štátmi v Európe boli vzťahy, ktoré e, tým, že budú nejakým spôsobom Eh, nehovorím napäté, ale nebudú vysporiadané, tak eh, to bude nahrávať zase Amerike. Hej? Lebo tým pádom, eh, keď nebudeme my komunikovať ako partneri v rámci Európy a keď sa každý bude utiekať k tým Američanom, hej, každý jednotlivo, hmm. no tak to im samozrejme bude nahrávať, lebo s každým môžu hrať vlastnú partiu a každého môžu proti tomu druhému nejakým spôsobom nasmerovať, tak ako, ako to budú potrebovať. Toto je presne princíp americkej hm, zahraničnej politiky a preto potrebovali Európu takýmto spôsobom rozdrobiť. Pretože Európa bola veľmi silnou konkurenciou. Ak by sa Európa dokázala zjednotiť, a hlavne ekonomicky zjednotiť, tak pre Ameriku je taká strašná konkurencia, že pre nich by to hrozilo naozaj zánikom. Veď e, stačí si povedať takúto jednu vec. Už sme tu hovorili o tom, ako sa e, rozpadli všetky tie pravidla, ktoré boli po druhej svetovej vojne definované v rámci fungovania Európy. Hej. Tie štáty už vôbec tak nefungujú, ako fungovali. Spojené štáty americké stále sú také, ako, ako, ako sú. A stále si to snažia udržiavať. A udržiavajú to práve týmto spôsobom, že stále niekde exportujú nejaký problém a doma tých ľudí e, proste držia v tom, že ako oni to musia zachraňovať a že len vtedy budú silní, keď budú takí jednotní ako Spojené štáty americké. Čiže oni za každú cenu si to snažia udržať, aj keď tam sú tiež pnutia medzi jednotlivými tými štátmi ale nie, nemajú taký charakter, lebo dokážu takýmto spôsobom proste tých ľudí udržiať v tom, že inde vo svete je to veľa horšie, no tak e, viete si to predstaviť, keď začnú strašiť Ruskom a, a a Irakom, no, títo majú chemické zbranie, rozumiete, takéto informácie púšťajú, e, alebo taká Líbia. No prečo potrebovali rozbiť Líbiu? Líbia bola na najlepšej ceste, aby sa stala lídrom afrického kontinentu, veľmi dobrým príkladom, pre mnohé ďalšie africké krajiny. A tým pádom Afrika by mala veľmi veľké šance dostať sa z tých problémov, ktoré tam, tam sú, z tých sociálnych problémov, čo sa týka chudoby. E, takže samozrejme toto nebolo možné dopustiť. A Afrika musí byť udržiavaná stále ako, ako e, tretí, tretí svet, rozvojový svet, ktorý nejakým spôsobom si nevie sám poradiť a treba e, neustále na dohliadať. Ale to je tá neokoloniálna politika, ktoré, ktorú Spojené štáty robia veľmi premyslene a dokážu nás e, udržiavať e, v tom stave, že jednoducho aj my dneska na Slovensku sme spoločnosť rozdelená. Je veľká časť e, obyvateľstva a neustále sa objavujú nejaké, nejaké protesty, ja to nechcem percentuálne hovoriť, ktoré sú za vystúpenie z NATO, ktoré sú proti základňam NATO na Slovensku, ktoré sú dokonca za vystúpenie z Európskej únie a takýchto, takýchto situácií aj v okolitých štátoch strašne veľa takýchto príkladov. Takže súhlasím presne s tým hodnotením, ako to posluchač hovoril, a je to súčasťou tej americkej stratégie. E, pre nich je oveľa jednoduchšie ovládať partnerov, ktorí sú malí, slabí, závislí a naviac medzi sebou rozvadení. A ešte keď k tomu povedia, že však my vám garantujeme spoločnú obranu, len potrebujeme, aby ste súhlasili s tým, že budeme tam mať posilnenú vojenskú prítomnosť, no tak sa, sem nám nasúkajú, rozumiete, dokonca ich sami pozývame, hej, pobaltské štáty, oni potrebujú, aj Poliaci potrebujú. No, lebo je hrozba Rusko. Hej? No, no lebo je no, hrozba Rusko. No a tam bola tá druhá otázka, že, že ako by sa Rusko správalo v situácii, keby a, bolo áno, v takej však, podobe. K tomu ako... som sa chcel dostať. Ako, čo sa týka Ruska a Číny, tak e, Čína má úplne inú filozofiu. Čína a, a celé 10 ročia má Čína úplne inú filozofiu. Čína sa e, snaží e, získať určité postavenie skôr tou cestou ekonomického rozvoja a ekonomického vplyvu v rôznych častiach sveta. A je to vidieť. Nemusíme o tom podrobnejšie hovoriť. No, teraz kúpila polku GNT, myslím. <laughs> Áno, Čína. No, tak, takže to je ich cesta. Čo sa týka Rusov, tak Putin je prezident, ktorý je úplne iná kategória, ako boli predchádzajúci prezidenti, tak ako sme ich poznali, pretože po rozpade Sovietskeho zväzu e, vlastne v Rusku nebol prezident, ktorý by takým spôsobom ako Putin vyzdvihoval ruské záujmy. E, vrátenie sa k ruskej kultúre Rusko, a on to sám veľ, veľakrát už Putin povedal, Rusko nemá ambície si osvojovať nové územia, ale svoje si nedá. A e, ja si myslím, že Rusi to už dokázali aj v Sýrii, že keď je treba, tak sa vedia ukázať. A ukázali to aj v Čiernom mori, ten, ten príklad e, s tou americkou vojenskou loďou, a s tou stíhačkou. provokácie ruské? O, o tých hovorí. To bolo teraz naposledy v Baltiku, ale predtým v Černom mori, keď tam im vypli všetky, všetky elektronické prístroje. Hej, no, a... Hovorí sa, že vypli, no. to je no. pravda? Áno, je to pravda. Je to pravda. No, takže, a konec koncov niektoré veci e, e, Rusi boli pripravení použiť aj, aj v Sýrii v rámci toho pôsobenia, ktoré tam mali. Hej. Len zase, aj to pôsobenie Ruska v Sýrii je prezentované Amerikou úplne inak. Zase je to prezentované účelovo. Rozumiete, teraz naposledy Obama vyhlásil niekde okolo 50 štát, koalícia viac ako 50 štátov sa zúčastňuje na boji proti islamskému štátu. Ale keď tam boli Rusi, tak tam všetci ostatní sa báli prísť. A teraz si treba položiť otázku, je to tak, že sa báli, alebo je to tak, že nechceli, je to tak, že vedeli, že oni vlastne stvorili ten islamský štát, že ho vyzbrojili, že ho zásobovali, či už cez Turecko alebo priamo, že tam mali svojich inštruktorov. No, také informácie presakovali. Ja, ja verím tomu, že za zostupom niekoľkých rokov sa všetky tieto veci naozaj ukážu. Čiže Rusko podľa môjho názoru e, zaujalo tú najlepšiu pozíciu, ako zaujať mohlo. Sústredilo sa na ochranu svojich záujmov. A to je politika, ktorú by mal uplatňovať každý štát. A ak by to každý štát uplatňoval, tak by aj, aj podmienky boli iné na, na spoluprácu. Aj medzi mocnosťami, ale aj, mm. aj medzi e, ostatnými štátmi. Lebo by sa nemuseli obávať tej hrozby. A že NATO tu vytvára hrozbu tým, že obklúčuje Rusko svojimi základňami, príjmaním stále nových štátov do, do NATO, rozmiestňovaním vojsk, to je, to je reálny fakt. To je reálny fakt. A, a tu neobstojí argument, že na príklade eh, okupácie Krymu Rusko potvrdilo, že je hrozbou a dokonca Dokonca dnes... imperiálne Áno, a dokonca dneska som eh, zachytil teraz, neviem, či to bol Poliak, alebo, alebo Nemec, niektorý minister tam vyhlásil, aby som nepovedal niečo, čo nie je pravda, že eh, Rusko predstavuje reálnu hrozbu rozputania konfliktu v Európe. Takže keď takéto informácie, rozumiete, púšťajú medzi ľudí a e, ja som rád, že je tu toľko poslucháčov, že to ľudia počúvajú, ale ešte stále je viacej tých, ktorí to nepočúvajú. Mm. Hej? A sú zahltení, zahltení inými informáciami. A teraz mohli by sme tu hovoriť o ďalších súvislostiach, že sa človek musí určitým spôsobom pragmaticky správať, keď si chce udržať zamestnanie, keď chce e, bývať, keď chce vychovávať deti, keď im chce zabezpečiť školu a budúcnosť. Hej, tak radšej čuší, drží hubu, neprejaví sa a, a proste a tak ďalej, a tak ďalej. Mm. To je strašne veľa súvislostí. Strašne je z toho človeku smutno, keď tomu tak všetko naraz dôjde, keď vlastne akoby prezrie cez, cez tú cez tú bublinu a potom to tak všetko tak strašne nespravodlivo vyznieva. Ja sa pokúsim ešte o nejaký návrat aj k našej téme, lebo sme teraz skončili, ale na moje veľké potešenie takto globálne a aj na potešenie poslucháčov, lebo vidím, že reagujú. Ale hovoril som o tom, že bolo by aj trošku prestredať toto naše rozprávanie pesničkou, tak dáme si zase takú srbskú Eh, bola taká speváčka, ja neviem, ako sa jej darí ďalej, ale mala jednu výbornú pesničku, s ktorou vyhrala, ak sa nemýlim, v 2009, to môže byť. Môže byť, áno. Eh, Eurovíziu, ona sa volá Maria Šerifovič. A pesnička sa volá Molitva, alebo teda modlitba, tak túto pesničku si teraz zahráme a po nej sa už pozrieme aj na vaše maily, ktorých sa tu teda naozaj urodilo požehnanie. E, pre tých, ktorí máte ešte chuť nejakú otázku položiť, studiozavinačslobodnyvysielac.sk, to je mailová adresa, telefonická e, teda telefonický kontakt 048 381 0101. sklopim Postelja prazna, terasan, a život se topi I nestaje brzo kod lanom od lan Ko razum da gubim Jer stvarnosti ne primećujem Još uvek te ljubim Još uvek ti slepo verujem Ko luda ne znam kuda Ljubav Ljubavi se nove boje I'm darling. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Dnes uh, opäť, teda opakujem, nie je tu prvýkrát, uh, máme už poku, druhé pokračovanie relácie o bolesnej pravde o vojne v bývalej Juhoslávii. No a uh, na túto tému sa rozprávam s pánom Pavlom Markom, ktorý teda uh, počas e, toho konfliktu v Kosove priamo tam pôsobil. Vy ste potom pôsobili aj v Bosne a Hercegovine, to som nehovoril, čiže ešte zároveň tam ste fungovali. No, spomínal som, že pôjdeme aj na vaše maily, lebo naozaj poslucháči ma zožerú aj stopánkami, že som nič od nich neprečítal. Tak, poďme hneď, tak ako prišli postupne. E, dlhší mail skúsme po otázku po otázke, tak skôr v rýchlosti. Dobrý večer. V ostatnej relácii sa pán Marko zmienil, že súdny tribunál pre bývalú Juhosláviu v Hágu odsudil aj vysokých chorvátskych, bosnianských, kosovských vojenských hodnostrov. Kosovských ste hovorili, že nie, lebo... Že Kosovských nie. nie. E, spomenul chorvátskych generálov Gotovinu a Markača. Tí síce boli odsudení na vysoké tresty, ale v odvolacom konaní boli o nie ako celý rok prepustení. Nasir Orič, vediteľ paramilitárnych dominantných bosnianských oddielov, ktoré v okolí Srebrenice oblasť e, Podrínie drasticky povraždili viac ako 1200 srbských žien, detí a starcov boli Hakským tribunálom odsudení iba na dva roky. Mimochodom podiel Srbov na celkovom počte odsudených v Hagu tvorí 66% a s nedávno odsudeným Karadžičom aj viac. Otázky. Prvá bývalej Juhoslávii v mierových silách pôsobilo množstvo slovenských vojakov. Z viacerých ich rozhovorov som získal pocit, že mnohí majú na udalosti iný pohľad, ako nám ho predkladá hlavný prúd. Prečo sa títo vojaci toho času, zrejme už veteráni, tak málo angažujú v tejto principiálnej otázke? Ehm, no, nie je to tak celkom pravda, že sa málo angažujú. My v rámci Únie vojnových veteránov robíme viacero aktivít v priebehu roku a Teraz najbližšie nás čaká napríklad, spomeniem, e, putovanie po stopách Humprofor 2016. Minulý rok sme robili prvý ročník a vždycky e, túto akciu máme orientovanú. Je to samozrejme za účasti tých, ktorí sa zúčastnili prvej misie Humprofor, lebo tam, sme, tam začíname a potom chceme pokračovať aj ďalšími misiami. Minulý rok sme to mali tematicky nasmerované práve na na ten okamžik vyslania toho prvého nášho ženeného praporu v roku 93, v maji 93 a tento rok sa e, venujeme ako voľné pokračovanie e, tým, že sa budeme venovať predovšetkým ľuďom, ktorí sa nevrátili z misie a hlavne prvej obeti slovenskej. To bol Igor Rigo, poručík in memoriam, ktorý zahynul 22. apríla, takže čo skoro bude výročie v roku 1993. A po 23 rokoch od jeho smrti, kedy v podstate jeho matke sa nikto neozval v tejto súvislosti, akurát, e, že bol Igor pochovaný a že jej teda oznámili, že zahynul v misii, e, tak e, celú dobu vlastne matka bola v tom, že jej syn je zabudnutý a bola veľmi prekvapená, keď sme ho minulý rok Eh, navrhli na uvedenie do Slavy ministrom obrany, bol uvedený a v rámci rozhovoru, ktorý sme s ňou vtedy absolvovali, tak vyjadrila želanie, či by sme jej vedeli nejakým spôsobom pomôcť, eh, aspoň nejaké podrobnosti o tom, ako zahynul a kde pôsobil. Tak tento rok máme na záver toho putovania po stopách Umprofor práve odhalenie pamätnej tabule Igorovi Rigovi na mieste, kde zahynul. Robíme to v spolupráci s, aj s chorvátskymi našimi partnermi a myslím si, že pani Rigová bude veľmi, veľmi príjemne prekvapená, že takáto úcta bude Igorovi aj po tých rokoch vzdaná. Hmm. Takže tieto veci my robíme. My Ale sa... možno myslel, viete, že, že by sa nejak častejšie mali vyjadrovať k tým veciam, ktoré tam videli, uh... zažili. Možno toto by očakávalo od tých eh, ľudí. Áno, ja som chcel pokračovať. Z toho minulého roku my sme z toho putovania natočili dokumentárny film. Eh, ten dokumentárny film už sme aj prezentovali na verejnosti a v tomto dokumentárnom filme približujeme práve tú prvú misiu, ktorá zo Slovenska odišla do Chorvátska a do Bosnej Hercegoviny a sú tam rozhovory s priamými účastníkmi tejto misie, kde hovoria o niektorých veľmi dôležitých veciach alebo eh, udalostiach, ktoré v rámci tejto misie slovenskí vojaci tam plnili a plnili veľmi dôležité úlohy, pretože bol to ženiny prápor a vtedy novo vzniknutá Slovenská republika dostala ohromnú česť a zároveň aj takú výzvu, že my sme nahradzovali tam kanadský ženýný prápor. To boli profesionáli, ktorí mali skúsenosti aj z iných misií a my ako no-, novo vzniknutá krajina sme mali ešte vtedy, v podstate ani sme nemali legislatívu na to upravenú, aby sme mohli vyslať ľudí tak zo 70% boli povolaní záložníci do tohto ženeného praporu a ich pôsobenie bolo a dodneska je aj v samotnom Chorvátsku, aj v Bosne a Hercegovine veľmi vysoko cenené. Tí ľudia tam urobili obrovský kus práce na odmiňovaní, na stavbe ciest, mostov, na pomoci pri sanácii e, zničených objektov v rámci tých vojnových operácií a mnohé ďalšie veci. Takže títo ľudia o tom E, rozprávajú, len je pravda, že dostávame na to málo priestoru. To som vám chcel povedať, že počujete, chodíte do médií to rozprávať. No, to dost, treba. dostávame na to strašne málo priestoru, my na tom pracujeme, my sa usilujeme, my každoročne oslovujeme médiá, aby nám dali priestor. Aha. E, vaše rádio je rádio, ktoré nám dalo najviac priestoru doposiaľ. E, z komerčných médií, tak regionálne vysielanie Slovenského rozhlasu Banska Bystrica minulý týždeň prvýkrát mi dalo 2x4 mm, minúty Fú, priestor. Teda, to ste sa riadne vykecali. 2x4 <laughs> minúty. Fú. No, ale, teda. ale my sa nevzdávame. Ako sme už dosť aj nepríjemní, vnímaní aj na ministerstvo obrany ako nejaký taký, čo sa tam násilne vnúcujú, lebo my sme do koncepcie starostlivosti o vojnových veteránov, ktorá bola schvalovaná minulý rok na ministerstve obrany, navrhovali 12 doplnkov. Z tých 12 nám 1,5 prešlo a tie podstatné, ktoré sme chceli, e, neprešli. A to je vlastne súčasť toho úsilia, čo títo vojnoví veteráni robia preto, aby sa o týchto veciach vedelo, ale nedostávame priestor. Mm to nás neodradzuje, my v tom budeme pokračovať a ja verím, že sa nejaký výsledok dostaví. To je správne, inak keď už o tom hovoríte, idem vám takú jednu vec oznámiť, dúfam, že ma za to nedobijete. Ale ja vám ešte dnes ten priestor rozšírim o pol hodinku. Nenahnevate sa, keby sme do 11. potiahli? Či máte také povinnosti? Ne, Lebo my by sme už mali za 5 minút končiť a ne, prečítali sme takmer žiadne maily, takže by sme si to trošku natiahli. Dám vám ešte viacej priestor. No, vidíte, dneska dostanete štedro odo mňa. <laughs> tak druhá otázka toho istého poslucháča je, Ideme späť už k tomu konfliktu. Aký je váš názor na používanie striel s ochudobneným uránom, ktoré použili vojska NATO v Srbsku, Kosove aj v Iraku? Podľa americkej strany a názoru spisovateľa Gustava Murína je radioaktivita neškodná, dokonca po istom čase má na prírodu vraj blahodárny vplyv. Viete niečo o používaní takýchto striel v našom vojenskom výcvikom stredisku v kuchyni americkými pilotmi? No, čo sa týka tej druhej časti, začnem to, neviem o tom, že by v kuchyni bola používaná takáto munícia. E, počas bombardovania Jugoslavie, áno, bola používaná, boli používané bomby, e, e, ktoré obsahovali ochudobnený urán. Boli zazované zo so strategických bombarderov A-10. Dokonca mám doma aj úlomok z takejto bomby, Eh, keďže sme navštevovali miesta, kde boli bombardované ciele, tak som si odtiaľ jeden priniesol. Eh, vykazuje známky radioaktivity. Eh, no, neviem, či je to až tak neškodné. Ja to samozrejme držím tak, aby to nikoho neohrozovalo doma, ale pokiaľ viem, tak radioaktivita v akejkoľvek miere, pokiaľ je zvýšená, tak má negatívne E, účinky na, ľudský organizmus. Čo sa týka prírody a, a vegetácie, no tak e, áno, rýchlejšie, rýchlejší rastú hríby, hej, a, pán Murín, a, lepšie. Pán Murín sa niekedy javí, že by aj nejaké hríby pojedol, skôr tie také jedovatého charakteru, ale to je len môj názor, to som si dovolil tak skonštatovať e, smerom k blahodárnym účinkom radioaktivity, takže to asi teda nie je. No v každom prípade ja si myslím, že je to porušenie e, zásad vedenia ozbrojených konfliktov. Tak a, naviac e, ako flagrantné porušenie, pretože ak Američania obvinili Sadama Husajna za použitie chemických zbraní, ktoré nakoniec bolo vykonštruované, nepravdivé, tak e, oni najprv popierali, že, že používajú takúto muníciu, neskôr to priznali, lebo, lebo to bolo preukázateľné. Hej, tak, takže aj z toho si treba urobiť záver, že aké to asi môže byť od nich ako to nazval prezident, bývalý prezident český humanitárne Havel, bombardovanie. humanitárne bombardovanie. To bola nová Orvelovčina toto, humanitárne bombardovanie. Potom boli aj nejaké mierové rakety a niečo podobné. Tam sa už potom toho nabalilo. Tretia otázka. Ako si vysvetľujete, že ešte pred približne 4 rokmi v bosnianskej Srebrenici sa nenašlo takmer 5000 obetí z údajných 8000 moslimov, ktorí mali byť zabití srbskou armádou. Že množstvo tých, ktorí sú odvedení, uvedení ako zabití srbskou armádou, boli registrovanými voličmi a zúčastnili sa volie v okrese Srebrenica rok po udalostiach v roku 1996, že na cintoríne v Potočári zatiaľ nie je pochovaná ani jedna žena alebo dieťa. Áno, no tak ani do dneska nie je identifikovaných všetkých tých uvádzaných 8 e, tisíc obetí e, tej masakry, ktorá tam je preslavená e, v Srebrenici a ktorá bola vlastne aj príčinou na mnohé procesy v rámci súdení vojnových zločinov v Hágu. No, myslím si, že z veľkej časti je to podobný prípad ako Račak. A konec koncov veľmi málo sa hovorí o tom, že holandskí vojaci, ktorí tam boli vtedy v rámci misie UMPROFOR, neurobili vôbec nič preto, aby zabránili tomu e, transportovaniu tých moslimských chlapcov a, a mužov, tak ako je to prezentované, aj keď určite ich nebolo vtedy 8 tisíc. Mm. A naviac tiež sa nehovorí o tom, že moslimské ženy E, e, protestovali v Holandsku, keď títo vojaci, ktorí tam boli v tej misii, moslimské ženy zo Srebrenice, e, protestovali priamo v Holandsku, keď títo vojaci, ktorí tam boli holandskí v rámci misie UNPROFOR, boli vyznamenávaní za tú, za tú misiu. O tom sa, e, to ja som zachytil jednu zmienku v médiách, o tom sa vôbec nehovorí. Hej, takže na jednej strane je to označované ako vojnový zločin, na druhej strane nikto nehovorí o tom, že ak, ak bol spáchaný vojnový zločin srbskými jednotkami, prečo tomu tie jednotky, ktoré tam boli na tento účel? Lebo no. UNPROFOR znamená United Nations Protection Forces. To znamená, že, že to boli jednotky, ktoré mali ochrániť ochrániť obyvateľstvo až do doby skončenia vojnového konfliktu. Lebo najprv bolo treba ochrániť civilné obyvateľstvo, ktoré trplo najviac v tej vojne. Takže oni tam boli na tento účel, aby ochránili obyvateľstvo a napriek tomu súhlasili s tým, čo tí Srby tam e, ten, robili, keď ich išli odtiaľ odvážať tak a potom samozrejme ešte boli za to aj, aj vyznamenaní, že si perfektne splnili svoju, Zorne, no. E, svoju úlohu hej, v rámci misie tak ako, ja neviem, ale mne toto vôbec nedáva žiadnu logiku. Takže Srebrenica, no pozrite sa, v každej vojne sa páchajú vojnové zločiny, ja, už sme o tom hovorili, aj, aj o tých príčinách, že sa tomu nedá zabrániť úplne 100%. Ale aby to bol taký rozsiahlý zločin, ako, ako je prezentovaný, tak eh, mne to osobne prípada úplne stejný prípad ako, mhm. ako Račak, že to malo splniť určitý účel, ktorý bolo treba dosiahnuť a, a ten splnilo. A zrejme to bude podobné aj v tom, že už sa nikdy nedozveme celú pravdu a nebude to vyšetrené a ľudia, ktorí to majú na svedomí postavený pred súd? No celú pravdu hm, takto. Celú pravdu vám môžu povedať len ľudia, ktorí sa toho priamo zúčastnili. A aj to teraz môže byť otázne. Lebo ak by ste sa pýtali človeka, ktorý je obviňovaný z tohto zločinu, tak ten samozrejme tú pravdu, ktorú bude e, predstavovať, bude podávať tak, aby to určite vyvrátilo to tvrdenie. Keby ste počúvali človeka, ktorý nedaj Bože to prežil, hej, ako, ako priamy svedok, hej, a že by sa teda taký objavil a e, on by to podával ešte hrozostrašnejšie možno. Hej. A teraz e, kto vám zaručí, že vy dokážete objektívne posúdiť, ktorý z týchto dvoch ľudí bude mať pravdu? Mhm. E, ja som sa vo svojej profesii naučil e, jednu základnú poučku. E, čo sa týka práce s informáciami. To ste hovorili minulé relácii. Áno. Že polovica z toho ano. je pravdivá a tá zvyšná ano. sa dotvorí že tých 50% je pravda a síce pravda je v tom, že sa niečo stalo. Že sa to, o čom tá správa hovorí, stalo. No. A tá druhá polovica má povedať, ako sa to stalo, prečo sa to stalo a čo to, čo to môže znamenať. A tam je priestor preto, aby ten, ktorý potrebuje mať ten výsledok, aby to takýmto spôsobom dopracoval. No. Ešte jedna otázka od toho poslucháča. Ako si pán Marko vysvetľuje, že práve slovenské mimovládky sú tak hojne, ak nie najviac zastúpené v Srbsku v pretrvávaní nálad, v pretváraní nálada postojov Srbov smerom k vstupu Srbska do EÚ a následne do NATO? Tak neviem, či sú to slovenské mimovládky, ktoré sú najaktívnejšie v Srbsku. Určite sú, sú také slovenské, ktoré tam to robia. E, no ale treba sa opýtať, že za akých to je peňazí Keby sme vedeli, že, že kto to financuje, tak možno by mnohé veci boli jasnejšie. Eh, vzhľadom k tomu, že Slovensko oficiálne eh, odmietlo uznať Kosovo ako samostatný štát, čím vlastne sa postavilo do opozície proti všetkým tým štátom, ktoré sú v presile eh, v rámci celého sveta, tak je to trošku v rozpore s tým, že by Slovensko chcelo dávať nejaké peniaze na tento účel oficiálne. Takže možno, že dáva, ale ja nemám informáciu o tom, kto to financuje, ale mám informácie nejaké o tom, kto financuje takéto, takéto mimovládne organizácie na Ukrajine alebo aj v Sýrii, alebo aj, aj v tej Líbii, alebo kdekoľvek. Hej, to sú dostatočne známe informácie keď len trošku človek má otvorenú myseľ v tomto smere. Uh, ja teraz sa tak rýchlejšie to prejdem tie maily, aby sme, lebo fakt ich tu strašne veľa. Láco píše. Eh, Počúvam rozprávanie vášho hostia, z časti som ho počul aj v minulej relácii. Váš host tvrdí, že vojna bola v Juhoslávii násilne prerušená a preto neskončila prirodzene, nie víťaza. To je síce pravda, ale vojna sa skončila a ľudia sa prestali zabíjať. Osobne nepovažujem za prioritného prírodzeného víťaza. Váš, váš host by sa preto mal zamerať a pokúsiť sa objasniť, v čom spočíval konflikt medzi národmi, ktoré Tito zjednotil po druhej svetovej vojne a spolu dlho e, dlhú dobu žili. No to sme vlastne rozoberali v úvode tej prvej relácie dôvody, prečo vlastne ten konflikt vznikol. A teda naráža na to, že nie je dôležité, že teda nie je víťaz, ale že sa ľudia prestali zabieť, že to je hlavné. Myslím si, že je to len e, časť e, tých dôležitých záverov Eh, áno, ako ľudia sa prestali zabíjať, ale to neznamená, že sa skončili všetky tie traumy, ktoré ten konflikt spôsobil. My sme tu už dneska hovorili o tom, že eh, dokonca to presiaklo aj do mladej generácie. Keď som to hovoril na tom príklade toho Sarajeva, že proste mladí ľudia medzi sebou sú schopní sa fyzicky napádať kvôli, kvôli tejto minulosti. Takže eh, ja tvrdím, že vojnový konflikt skončí vtedy, keď sú všetci s tým vysporiadaní, že skončil a nastal nový stav, ktorý znamená mier. Ale ja ten mier medzi týmito znepriateľnými stranami, ktoré tam boli, e, nevidím až tak úplne 100% potvrdený, čo vlastne je vidieť aj z neustalej vojenské prítomnosti medzinárodného spoločenstva no, na ale Balkáne. Ale poslucháč naráža na to, že ale prestali sa zabíjať tí ľudia, že to je hlavné. To je len, to je len jeden z prejavov toho že a o, o to vlastne išlo. Veď e, to je prvý cieľ e, zabrániť zabíjaniu ľudí, keď je nejaký ozbrojený konflikt. Ale tie, tie dôsledky, ktoré ten konflikt má, tak majú v tomto prípade e, také prejavy, že jednoducho, ak by e, medzinárodné spoločenstvo sa tomu nevenovalo ďalej, a to už máme 25 rokov od skončenia vojny, to je štvrtstoročie, Keby sa tomu medzinárodné spoločenstvo nevenovalo, keby tam nebola vojenská prítomnosť, tak ja, ja nedám ruku, že by, tak, že by sa ten konflikt neobnovil. A práve, práve vďaka tomu, že nikto z tých účastníkov toho konfliktu sa nemôže jednoznačne vyhlásiť za víťaza. Hmm. No od toho istého poslucháča máme ešte jednu otázku, ale E, takto, že ja to vidím na tretiu reláciu do budúcna, že dáme tretie pokračovanie, lebo to, čo sme my nespomenuli, my sme dnes viac menej Račak spomenuli tak, ale tam sú ešte ďalšie zaujímavé milníky, e, ja neviem, že tzv. mierová zmluva v Rambuje, Áno. Hej, že to je vec, ktorú s vami chcem tiež rozobrať, dneska už na to čas nebude a, a bombardovanie bez mandátu OSN. Preto o tom hovorím, lebo na to sa odvoláva poslucháč vo svojom maili, keď píše do konfliktu v Juhoslávii zasiahli Spojené štáty vtedy, keď konflikt naberal na obrátkach a vraždilo sa na oboch stranách. Samozrejme, mala zasiahnuť Bezpečnostná rada OSN, no tá je neschopná veci riešiť. Myslím si, že Srby nezvládli riadenie štátu nielen voči moslimom, ale i ale aj ostatným národnostným zložkám. Moslimom sa nechcem zastávať, som k ním viac ako kritický. Váš host hovorí uh, predsa o konflikte s Chorvátmi, Slovencami a tak ďalej. Ak by sme ČSFR boli delili vojnou a vraždením sa vzájomne, považoval by som to za správny zásah kohokoľvek, aby konflikt vraždenie skončil. No, <clears throat> takto. Uh, myslím si, že je tam trošku nepresnosti v tom, v tom úvode. Uh, pretože vojna v Jugoslávii alebo v bývalej Jugoslávii e, my sme o tom už hovorili aj, aj v minulej relácii, že sa dá rozdeliť na niekoľko etap. Ale podstata spočíva v tom, že prvé ozbrojené potičky začali v Slovensku, ale to bolo naozaj bez akýchkoľvek obetí, to čo aj vy ste spomínali na samom začiatku dnešnej relácie a tam to veľmi rýchlo bolo ukončené. A ja, ja som sa teraz chcel vrátiť aj k tomu, čo bolo hovorené, že Slovinci bojovali proti Jugoslovanskej národnej armáde a Chorváti potom bojovali tiež proti Jugoslovanskej národnej armáde. No, no tu si treba vysvetliť jednu veľmi dôležitú vec. E, ono to tak môže byť prezentované, pretože Jugoslovanská národná armáda mala vtedy velenie v Belehrade. A je fakt, že odtiaľ bolo velenie, ale je fakt aj ten, že bolo množstvo posádok, kde predovšetkým chorvátsky vojaci odmietli poslušnosť uh-huh. Belehradu a vytvárali si vlastnú domobranu z týchto účast, mhm. tých priamých ako členov Juhoslovanskej národnej armády. Hej? Čiže najprv vznikali také paravojenské jednotky ako domobrana, ktoré neskôr boli pretvorené na pravidelné vojenské sily a ktoré potom medzi sebou samozrejme bojovali. A už sa to nedá ani potom povedať, že bojovali s Juhoslovanskou národnou armádou, lebo už to potom bol vlastne boj medzi jednotlivými etnikmi, medzi mm. Srbmi, Chorvátmi, moslimani. To bolo v Bosne Hercegovine, v Chorvátsku medzi Srbmi a, a Chorvátmi. A je treba veľmi úzkostlivo e, rozlišovať aj e, ten konflikt v Kosove. Netreba to v žiadnom prípade chápať tak, že, že to bola taká vojna, ako bola vojna v Chorvátsku a vojna v Bosne Hercegovine. Ja už som to hovoril. Hej, že a, ako to vlastne bolo s tým Srbskom. Takže toto treba veľmi výrazne odlišovať, aj keď to spolu súvisí. No a... Potom tam píše, že ale, že Srby si nevedeli spraviť poriadok s moslimami a ostatnými národnostnými zložkami a že teda končí to tým, že, že keby sme sa my tu v Československu vraždili, tak by bol rád, keby tu niekto bol zasiahol ako Spojené štáty a, a konflikt končil. Nevedeli si spraviť poriadok. No totiž to takto. Pred samotným rozputaním vojny v Jugoslávie, to sme už tiež tu hovorili v minulej relácii, existovala dohoda, tzv. Karadžorživská dohoda medzi Miloševičom a Tučmanom, podľa ktorej Eh, ona nebola nikde nejakým spôsobom prezentovaná, ani to nebolo potvrdené, ale nebolo to ani vyvrátené. Ja som nejaké také dokumenty videl. Eh, podľa tejto dohody si Chorváti a Srbi chceli rozdeliť územie Bosnej Hercegoviny. Ale vzhľadom k tomu, že jedna z týchto dvoch strán tú dohodu nedodržala, tak to potom prerastlo do ozbrojeného konfliktu. Srbi hovoria, že to nedodržal Tudžman, Samozrejme, Chorváti hovoria, že to nedodržal Miloševič. No, tak to potom prerastlo do tohto konfliktu. No, akože že sa Československo rozdelilo e, pokojnou cestou, to nám oni strašne závidia. Ale popri tom je treba povedať aj ďalšiu vec, že medzi mnohými ľuďmi na Balkáne, či sú to Chorváti alebo Srbi, medzi moslimami ani tak nie, lebo tým išlo o niečo iné. Keby sa im to bolo podarilo, tak prvýkrát v histórii majú na území Európy svoj vlastný štát. Keby to bolo vyšlo. Ale medzi, medzi Chorvátmi aj Srbmi sa hovorí, že medzi mnohými, a tak to aj vnímajú, že tá vojna im bola nanútená. Že im bola nanútená zvonku tá vojna. A to súvisí s tým, čo sme tu hovorili na samom začiatku. A súvisí to aj s niektor- niektorými ďalšími otázkami, ktoré už tu boli položené vo vzťahu k tej americkej politike, ktorú Amerika robí v Európe. E- súvisí to s tým, čo sme hovorili o skončení e, studenej vojny, kde sa Amerika cíti ako víťaz studenej vojny mm. a že sa cítia ako oprávnený revidovať alebo e, tie zmluvy, ktoré boli podpísané mocnosťami, víťaznými mocnosťami po druhej svetovej vojne o usporiadaní pomerov v Európe o ktorých mohli rozhodovať, o ich zmene mohli rozhodovať len víťazné mocnosti, tak tým, že sa Spojené štáty považujú za víťaza studenej vojne, tak vlastne si privlastnili právo, že teda to je už nová vojna v 20. storočí a teda oni majú právo ako víťazi rozhodovať o tých pomeroch v Európe. Mm. A oni to robia. Oni to aktívne robia. Takže v mnohých prípadoch tie argumenty sa veľmi ťažko vyvracajú, keď ich ten človek počúva na tom Balkáne, keď e, oni hovoria, že vy ste nám tú vojnu nanútili. Keď hovoria vy, tak to hovoria aj nám, Slovákom, lebo my sme už súčasťou toho spolku, či je to Európska únia, alebo je to, alebo je to NATO. Aj keď Slováci do toho neboli priamo zainteresovaní. Ďalší mail. Pán Marko je múdry chlap s veľkým prehľadom. Tri výkričníky, tak to bude pravda, keď sú tam tri <laughs> výkričníky. Dobre sa počúva, opýtajte sa ho, ako dobre pozná pána Lajčáka. Želám veľa poslucháčov a pozdravom. Poznáte sa s pánom Lajčákom? S pánom Lajčákom sa poznám osobne. Ja som bol vtedy v Sarajeve ako pridelenie zobraný, keď pán Lajčák pôsobil ako vysoký predstaviteľ Medzinárodno-Európskej únie v Bosne pre Bosnu a Hercegovinu. Takže mali sme, dá sa povedať, pomerne bohaté kontakty, aj spoluprácu priamu. Poznáme sa veľmi dobre. Pán Lajčák mi bol aj na rozlúčke, keď som odchádzal zo Sarajeva. Mm-hmm aj, takže... Dobrá, nie je tam ďalšia doplňujúca otázka, že prečo sa to pýta, takže poznáte sa. E, ďalej Marian píše, ten nám písal, že myslím skôr, že, že super relácia, dúfam, že pán Barko bude v rozprávaní pokračovať, tak ako sme sa dozvedeli, budete pokračovať, dáme si tretie pokračovanie, lebo naozaj tam je ešte veľa vecí, čo treba spomenúť k, ku konfliktu v Kosove. No, ale čo chce, by chcel, že či by sa dalo vás kombinovať s pánom Miškufom, či sa poznáte, Eh, pán Miškov bol v relácii ešte u Norberta, kedysi v minulosti, tak sa pýtal, že či ste ho počúvali, či pána Miškufa poznáte. Poznám pána Miškufa, viem, kto to je, ale že by sme sa osobne nejak bližšie poznali, to nie. Ale viem, že on dlho pôsobil tiež na Balkáne a že bol tu v reláciách eh, že rozprával o týchto veciach. Nebraním sa tomu. Eh, napísala nám posluchačka Gabika. To, neviem, či si spomínate, to je tá študentka, ktorá sa minule kvôli nám neučila. Prestala sa učiť. No a teraz píše, že chlapi, škoda, že som reláciu zapla už 21.45. Nečakala som, že budete vysielať v útorok. Minule som sa kvôli vám nemohla učiť do školy, tentokrát som sa vykašľala na romantický seriál. Vaša relácia ma jednoducho nepustí. <laughs> Tak ďakujeme pekne. A teraz, chcela by som sa opýtať, či by bolo možné zorganizovať nejakú face-to-face diskusiu s pánom Markom, respektíve aj inými členmi Únie vojnových veteránov. Na stránke Únie tiež vidím, že koncom apríla plánuje fórum vojnových veteránov. Ja som síce že žena, no mám viacero priateľov, aj dievčat samozrejme, ktorých téma vojny bude zaujímať minimálne tak ako mňa. Radi by sme sa zúčastnili takýchto akcií. Je toto fórum verejné? Mohli by, ste, mohli by sa na ňom zúčastniť študenti? No, tá otázka má dve časti, ďakujem. E, e, tej prvej časti samozrejme, že je možné. My robíme, ja som to už spomenul, my robíme besedy, e, rôzne besedy s rôznymi kategóriami ako Únia vojnových veteránov. Naposledy som robil vo zvolenie besedu na eh, strednej priemyselnej škole služieb eh, práve na tému nášho pôsobenia eh, v mirových misiách. Robíme besedy aj so seniormi. Teraz mám na budúci týždeň dohodnuté s primátorkou mesta, že budeme robiť takúto besedu v komunitnom centre. Robíme to s premietaním dokumentárneho filmu, ktorý sme natočili v Lani, už som ho spomínal tiež. No a e, tá druhá časť No či by bolo možné sa nejako zúčastniť týchto vašich akcií, to sa pýtam. Tej to konferencie, k tej Hej. konferencii som chcel povedať, áno, konferencia, máme to na stránke, len e, mám novú informáciu, ešte sme ju nestihli e, na stránke vymeniť. Tá konferencia nebude 21.4., uh-huh. Mhm. bola presunutá na 9.6. Ale je možné samozrejme na túto konferenciu prísť, je tam verejný prístup, my tam máme rôznych hostí z akademickej pôdy, z Polska, z Čiech. Máme pozvaného aj prezidenta Medzinárodnej asociácie príslušníkov mierových síl, ktorý žiaľ v tom termíne asi nebude môcť prísť, lebo z hodov okolností tam bude končiť e, oslava Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN v Lyone a v Ženeve a v Paríži, takže ten sa nám nebude môcť zúčastniť. Ale je tam prístup verejnosti. A môže aj také niečo, že ak majú študenti záujem, takže vás nejak osloviť, že by ste prišli na školu, či toto no, je problém? Budeme radi. Hej, môžu osloviť. Samozrejme. No, tak to je výborné. Vidíte, tak Gabika môžete napísať na stránku, tuto osloviť pána Marka a príde vám niečo porozprávať. E, ďalší mail od Mariana. E, ahoj Boris, zdravím, výborný ste. Ďakujeme, Majo. Je podľa Eh, Pavla členstvo je podľa teda podľa vás zrejme, členstvo NATO a EÚ pre Slovensko dobrá? Aký má názor na vystúpenie z týchto spolkov? Aký by to malo podľa neho dopad na nás? Veľmi komplikovaná otázka, veľmi ťažko sa bude na ňu krátkosti odpovedať. No, eh, naše členstvo v Európskej únii a v NATO bol proces. My sme museli splniť najprv strašne veľa podmienok, aby sme sa mohli stať členmi týchto organizácií alebo združení. A samozrejme teraz je otázne, nakoľko je to pre nás prospešné. Ja tvrdím, že v súčasnosti, kedy ozbrojené sily e, sa stali ozbrojenými silami, ktoré neplnia základnú úlohu podľa ústavy Slovenskej republiky, pretože nie sú schopné zabezpečiť obrany schopnosť, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky. E, autoritami, vojenskými autoritami je to, je to zdôvodňované alebo ospravedlňované tým, že vlastne sme členom NATO a vzťahuje sa na nás článok kolektívnej ochrany, článok 5 e, Washingtonskej zmluvy. Ale už sme o tom tiež hovorili, že pokiaľ to nebude v záujme e, tých silných, tak e, určite, tak ako nás zradili v Mníchove, tak predpokladám, že by nemali problém nás zradiť aj teraz. Ale e, východisko ja osobne vidím v tom, že Slovensko si v tom neporadí samé. Európa sa musí e, sama presvedčiť, že súčasné geopolitické pomery vo svete vyžadujú, aby Európa mala svoj vlastný bezpečnostný systém. E, keď hovorím vlastný bezpečnostný systém, tak e, hovorím o systéme, ktorý by mal byť založený na e, rovnocenej participácii všetkých krajín Európy keď hovorím Európy, tak myslím aj Ruska, lebo Rusko sa nedá z tohto e, systému vypustiť. Rusko je súčasťou Európy, vždycky bolo súčasťou Európy a je len otázne, že či si niekto pripustí, že po všetkých tých e, štvavých kampaniach, ktoré boli urobené e, za posledné roky, je napriek tomu reálne o týchto veciach hovoriť pretože je v záujme všetkých, aby boli nastolené vzťahy aj medzi Ruskom, aj medzi Európou, aj medzi Amerikou, ktoré budú partnerské a nebudú nepriateľské. Takže e, nie je nevyhnutné, aby Slovenská republika bola členom Európskej únie alebo NATO. Ale vzhľadom k tomu, že Slovenská republika je malý štát a vždycky sme boli odkazaní na nejakú spoluprácu so silnejšími, to sa nezmení ani v budúcnosti. My nemôžeme existovať ako nejaký ostrovček, pretože sa z nás stane čierna diera. E, jedinou možnosťou by bolo, možno, ale to tiež nie je jednoduché, e, byť neutrálnym štátom, tak ako je Švajčiarsko. No, to sa tvrdí, že to má... Ale tú neutralitu by museli všetci uznať. No to je jednak, a že je to aj ekonomicky veľmi náročné vraj byť neutrálny. To, e, to je všetko relatívne. To je všetko relatívne, lebo tá neutralita e, je posudzovaná predovšetkým podľa toho vzoru Švajčiarska alebo možno Rakúska, ale to sa samozrejme nedá doceliť tak, že dneska povieme, že vystupujeme z NATO a zajtra budeme neutrálni. To jednoducho nejde. Ja už som povedal na, na začiatku, že to bol proces a že sme sa stali členom NATO a Európskej únie. Takisto bol proces, že bola rozpustená Varšavská zmluva. A takisto bude proces, ak Napríklad Veľká Británia vystúpi, ak sa v referende rozhodne o vystúpení z e, Európskej únie, e, Brexit. E, ja neviem, či sa tak stane, sú rôzne prognózy, ale aj to bude proces. To sa, tieto veci sa nedajú urobiť z dňa na deň, lebo tie mechanizmy sú tak už dneska nastavené, aj naša legislatíva je nastavená na európsku legislatívu a samozrejme, tak ako my sme museli najprv meniť legislatívu, aby sme sa vôbec mohli stať členmi Európskej únie, tak zase ju budeme musieť potom meniť, tak aby sme sa mohli odviazať od tej európskej legislatívy a mohli fungovať ako štát v nejakom inom uskupení alebo ako samostatný štát. Takže ja osobne by som preferoval úplne iný model pre Európu, ktorý by bol autonómny, európsky, nezávislý od Ameriky, nezávislý od Eh, od ruských mocenských záujmov alebo veľmocenských záujmov, ale v každom prípade aj s Ruskom, pretože tá spolupráca bez Ruska už len z toho dôvodu, že veľa štátov v Európe je energeticky závislých na, na zdrojoch z Ruska, tak podľa mňa je vylúčená. Samotné Rusko je časť Európy, to je významná, áno. takže Uh, takže tak, no dobre, ešte v rýchlosti aspoň poslednú otázku, ostatné už nestíham, či sa na mňa hneváte alebo nie. Posledná, Martin, uh, má pán Marko nejakú znalosť o tom, že by mal Mikuláš Durinda podieli v železničných opravovniach v Srbsku v meste E, Smederevská palanka. Je to fama alebo to má nejaký reálny základ? Nemám o tom žiadne informácie. Neviem o tom. No, ale na budúce, keď prídete v rámci tretej časti, tak sa môžeme porozprávať o tom, ako napríklad Medlin Albrightová zbohatla na vojne v Kosove to je všeobecne známe, že teda ona tam sprivatizovala nie nejaké telekomunikačné, ano. myslím, telekomunikačné operátorov. Čiže zbohatla slečna na tom. Slečna hovorím preto, lebo je rozvedená, takže hádam, môžeme o nejakou slečne hovoriť. Takže aj to bude jedna z tém. Na budúce by sme sa mohli porozprávať o tom, že dnes sme hovorili o tom Račaku ako o takom zlomovom bode, ale Račak ešte samotný nebol tým spúšťačom vojny, lebo ešte medzi tým boli nejaké, dalo by sa to nazvať, mierové rokovania. A tam sa ale udiala taká vec na zámku v Rambuje, vo Francúzsku, že teda srbská delegácia trestuhodne odmietla e, e, nejaké podmienky, ktoré tam boli kladené. No a budeme sa o, o tom baviť, že čo to boli vlastne za podmienky a či to naozaj odmietla a čo to vlastne celé znamenalo, prečo jednoducho, ako ste vy povedali, vyhlásila vojnu nakoniec na to, že čo sa tam vlastne udialo. O tom by sme sa mohli na budúce porozprávať. No len treba trošku si dať dohromady dátum jednotlivé. E, lebo mierová zmluva o skončení vojny bývalej Jugoslavy bola podpísaná 15. decembra 1995 roku a e, Račak sa udial neskôr. No to bolo potom? Áno. Aha. Ale ja myslím tú zmluvu, ktorá potom, keď, keď nemyslím mierovú zmluvu, ktorá dali im tam nejaké podmienky, že, ktoré Srby museli odmietnúť, lebo nedalo sa inak. A to bola zmluva začala... medzi, medzi Albáncami a Srbmi, ktorý, ktorú... A to nebolo Rambuje? Nie, nie, nie, to nebolo. Nie? Nie. Potom, potom zlú informáciu. Vidíte, tak ma budete môcť aspoň zorientovať v tomto smere. Dobre, na dnes teda všetko z našej strany rozmýšľal som, čo si dáme na záver. Je tu taký spevák slovenský, že Ondrej Ďurica sa volá, mnohí ho poznáte a naspieval pesničku Juhoslávia. To sa nám teraz aj celkom hodí v závere. <laughs> Takže ďakujem veľmi pekne opäť za účasť pánovi Markovi v našej relácii. Teda slúbil, že príde opäť. Ja vám samozrejme dám, vážení poslucháči, v predstihu vedieť, kedy to bude, ale e, vidíte to tak asi až o nejaké dva mesiace skôr nie, no, lebo máte toho dosť teraz. Možno aj skôr. Možno no. aj skôr, dobre. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a všetkým prajem dobrú noc. No, majte sa pekne, do počutia lúči sa s vami je Boris Koroni. Keď tento klavír potichu dohrá, pozrite na nebesá. Na smutný obraz starcov a detí, čo smrť vzala pod kolesá. Na konci cesty zahnite vpravo, je to len tu za rohom. Hovorte všetkým, čo sa tam stalo, dvom celkom malým národom. Človeka bolí, keď jeho vlastní padajú, keď na ich hroby cudzí domy stavajú. Človeka bolí, keď jeho vlastní padajú. Keď na ich hroby cudzí domy stavajú. potoch, krvavý potok, krajinou k moru vyteká. Uprostred pláže, opité stráže, zastrelili človeka. Zbytočná vojna, zbytočné bomby, do detskej izby padajú. Dvaja sa bijú, tretí to vyhrá, siroty mami hľadajú. Spievajte ďalej tú moju pieseň, v rádiu takú nehrajú. Je plná pravdy, je plná smútku, oni to radi nemajú. Človeka bolí, keď jeho vlastní padajú. Keď na ich hroby cudzí domy stavajú. Človeka bolí, keď jeho vlastní padajú. Keď na ich hroby cudzí domy stavajú. Keď tento klavír potichu dohrá, pozrite na nebesá. Na smutný obraz starcov a detí, čo smrť vzala pod kolesá. Človeka bolí, keď jeho vlastní padajú, keď na ich hroby cudzí domy stavajú. Človeka bolí, keď jeho vlastní padajú, keď na ich hroby pod to mi stavaju Thank you.